what I see as <clears throat> the three most important branches of queer theory, give you some examples, and then we can think together about their activist application. Şimdi e, biliyorum bu semestr bazılarınız queer kuramı üzerine ders e, aldınız. Ben de bu çerçevede hani e, queer kuram içindeki üç temel koldan bahsedeceğim. Ardından da bunları örneklendireceğiz ve belki hep beraber hani e, hareket açısından neler yapılabilir her biriyle bunlara bakabiliriz. The idea <coughs> here is that we don't have to choose one approach. I think what's important is to see queer theory as a diverse field of practices and modes of thinking rather than as one thing. Ve aslında ana fikir hani tek bir e, biçiminin olmadığı queer kuramının çok çeşitlilik arz eden bir kuram diye değerlendirmemiz gerekiyor. Hem düşünce e, biçimi olarak hem de e, uygulamalar açısından çeşitlilikler var. Bunu göstermeye çalışacağım. Um, but I, what I do want to emphasize in relationship to each field is the contribution made uh, within that field to discussions of race and class in particular. Okay, and, and I'll explain that as I go because we have had the tendency in queer theory in the US to only think about gender and sexuality. Mm-hmm. And given how important, particularly racialized identities, mm-hmm. are in the fabric of US protest movements, um, it seems crucial, urgent, in fact, to theorize race alongside sexuality. And in recent years, many different people have done that. Whether you know about them or not is a different matter, because they are not the people who get translated. So that's what I want to focus on. Şimdi sonunda şunu vurgulamaya çalışacağım aslında. Hani bu her bir alandan bahsederken her bir kolun hani ırk ve sınıf tartışmaları açısından nasıl sonuçları olmuş, bunlara nasıl katkısı olmuş bunu da göstermeye çalışacağım. Çünkü şöyle bir eğilim var yaygın olarak gördüğünüz. Hani Birleşik Devletler'de hep sanki bu işte toplumsal cinsiyet, cinsellikle ilgiliymiş gibi gösteriliyor queer kuramı. Halbuki hani Birleşik Devletler'deki protesto hareketlerine bakacak olursak bir kısmının ırk temelli şekillendiğini görüyoruz. Bunları tek tek hani bilip bilmiyor olmamızdan bağımsız olarak çoğu zaman çevrilmiş materyaller ya da okuyabildiğimiz materyaller hani bu bu örneklere de göndermede bulunuyor. Şu halde hani ırk ve sınıf bu tartışmada hep ilişkilendirilecek. So, um, and please ask questions as as they come up. Um, um, I don't worry about interrupting, okay? Bu arada hiç dert etmeyin. Arada aklınıza bir şey gelirse muhakkak e, girin ve sorun. So the three, these are the three main branches, as I see it, of queer theory. And uh, I, I want to begin with the figure that you will know within that field, but then move towards the figures, the people, the writers, the thinkers who you may not know. Um, so the, the three are obviously psychoanalysis, and that would be like Butler, Fanon, as two main uh, thinkers within within that field. But uh, recently, um, there's been uh, a lot of work uh, by people like Kara Keeling, I don't know if people know Kara Keeling, uh, about black queer subjectivities in relationship to psychoanalysis. So Kara Keeling, David Eng, and I'm happy to write these names for people, send you a bibliography at the end of the class. So we know about Butler and Fanon. Maybe we don't know about the work of Kara Keeling and David Eng, and I'm mm-hmm. happy to tell you about mm-hmm. that. Şimdi e, uh, benim gördüğüm kadarıyla üç ana koldan bahsediyor olacağız tabii ki. Bu noktada her bir e, kolla alakalı hani en fazla bildiğimiz yazarlar ya da kişilerden de bahsediyor olacağım. Bunlardan bir tanesi bir ana e, izlek psikanaliz olacak. Elbette bildiğimiz isimler var. Butler ve Fanon gibi. Bunlar iki temel düşünürü bu e, yaklaşımın. Ama son dönemde mesela Kara Keeling var. Bilmiyorum hani hiç e, okudunuz mu ya da karşılaştınız mı? Eee siyahların özne, e, siyah olmayı ve öznelliği bir arada tartışan yazıları, çalışmaları var ve David Eng var. Bunlarla ilgili de aslında daha sonra bir bibliografya size e, gönderirim bir şekilde e-posta marifetiyle. Okay, so that will be the first and I'll try to do this quickly so we're not here all night. And then second would be a discourse theory, right? And that would obviously be Foucault, um, but also Gail Rubin, Maybe you know Foucault, you know Rubin, but the person you may not know is Roderick Ferguson, who wrote a book called Queer of Color Critique. Queer of Color Critique. Uh, and I'll tell you, build upon what you already know by Foucault, by Rubin, to tell you about this other area of study which has now really taken hold in the US called Queer of Color Critique. Mm-hmm. Şimdi iki e, hızla bunları e, aktarmaya çalışacağım çünkü hani akşama kadar burada kalmayalım istiyorum. İkinci e, kol ise bahsetmek istediğim söylem kuramı. Elbette hani e, Foucault'u biliyoruz, Georg Rubin'i biliyoruz. Buna ek olarak belki çok duymamış olduğumuz bir Roderick Ferguson var. Bu da Queer of Color kritik diyor. Artık hani renk eleştirisi kuyri gibi bir şekilde çevrilir ama muhakkak hani daha sonra bu çok daha düzgün çevrilecektir Türkiye'ye. Şimdi e, Türkçe'ye hani Foucault ve Rubin'in üzerine e, Birleşik Devletler'de son dönemde bu işte renk eleştirisi queer'i üzerine bir sürü tartışmalar var. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Okay. And the third strand would be uh, queer post which I'm sure is a very important um, area uh, here in Turkey. Um, and again, the people you, the person you would know will be Gayatri Spivak's mm-hmm. work, yeah. Can the Subaltern Speak? Yeah. But the person you may not know is Fatima El Tayyib. Yeah. Does anyone know mm-hmm. Fatima El Tayyib? No. No. no. So Fatima El Tayyib is really the inheritor, the, the heir, if you like, to Spivak's theories, the person who makes Spivak relevant mm-hmm. in the context of queer, of color uh, uh, critique in a European context. Okay? And she's really writing about the racialization of Turkish people in Germany. Mm-hmm. Okay? So it's a very important book called uh, Europe's Others. Europe's Others. Şimdi üçüncü bir e, kol ise bahsetmek istediğim queer postkolonyal kol diyebileceğimiz bir kol ki Türkiye'de de bunun çok önemli bir e, alan olarak değerlendirildiğini tahmin ediyorum. Elbette burada bahsedeceğimiz temel figür Spivak. Hani mağdunlar konuşabilir mi makalesi hepimizin malumudur. Ama belki bilmediğiniz bir isim daha var çok önemli olmakla beraber. Fatma El Tayyip hani e, belki bilenlerimiz var belki bilmeyenlerimiz var. Şimdi Fatma El Tayyip ne yapıyor? Bu e, Spivak'ın kuramını aslında o az önce bahsettiğimiz Queer of Color kritik yaklaşımıyla yani hani renk kritiği, query yaklaşımıyla Avrupa Birliği'nde işe koymaya çalışıyor. Bu anlamda mesela Almanya'daki Türklerin hani bir ırk çerçevesine oturtularak e, incelenmesiyle ilgili eleştirel e, çalışmaları var ve Öteki Avrupa, The Other Europe diye de bir kitabı var. Çok önemli bir kitap. Muhakkak okunmalı. Okay. So for each one of these I'll try to speak for a minute about how the field has been um, uh, conventionally understood, and then what is this new piece uh, that the emphasis on race and sexuality brings into the discussion. Okay, Şimdi bu alanların her birini öncelikle hani konvansiyonel böyle genel geçer olarak nasıl algılanıyorlar bir ona e, aktarmaya çalışacağım. Sonra da ırk ve cinsellikle ilişkilendirilerek nasıl yeni bir yorumu olabilir, kullanışı olabilir ona bakacağım. So let's just, and again, I'll try to do this quickly so that we have material that we can discuss as a group. But in regards to psychoanalysis, right, if we think about the contribution that Judith Butler makes, really also building upon Fanon, um, the idea is that uh, the body, the expression of the body, is always predetermined by the cultural context into which the body enters as something legible. Okay, so I'll say that again. In relationship to Judith Butler, building also upon Fanon, the contribution that psychoanalysis makes is to remind us that the body doesn't enter into culture as a coherent subject, speaking subject, who announces him or herself. Rather, the subject has to come into being within the terms of uh, legitimacy that have already been established. Mm-hmm. Şimdi hızla zaten bu kısımları yapmak gerekiyor daha önce de demiştim. Çünkü önümüzde ortak tartışabileceğimiz bir takım materyaller var. Onlara geçmek istiyorum bir an evvel. Psikanalizle tekrar başlayalım. Judith Butler ve hani Judith Butler'ın Fanon'a dayanarak e, akıl yürütmesinden bahsetmiştim. Bu noktada hem beden hem de bedenin ifadesine bakmamız gerekiyor. Ne diyor Judith Butler Fanon'a dayanarak? Diyor ki hani bedenin ifadesi aslında önceden belirlenmiş bir şekilde kültüre bağlanır ve bedenin aslında okunabilir hale gelmesi de bu önceki belirlenimlere dayalıdır. Tekrar söyleyecek olursak psikanalizde aslında hani beden kültüre, konuşan özne olarak girmezden önce yani böyle tarif etmemiz pek mümkün olmayacaktır. Onun yerine bedenin kültüre girmesini ancak kültürün içindeki e, oluşmuş meşruiyet zeminlerine yerleşerek olabiliyor. Yani beden kendi konuşan özne değil, onun yerine kültürde ancak bir meşruiyet zeminine oturtabilirse kendini var edebiliyor. Okay, so the big contribution that Butler makes is this term performativity, right? Which does not mean performance, It doesn't mean that you perform your gender and other people read your gender. It means that the terms with which you can express your gender and sexuality always come from somewhere else. They don't come from in you. They are not an expression of you and your uniqueness. They are an expression of a set of cultural determinations mm-hmm. that are set up in advance. Right? So lang- performativity means you are spoken by the cultural norms rather than you speak. Şimdi e, Butler'ın büyük kar, e, katkısı bu anlamda performativite kav, e, kavramını ortaya atmasıdır. E, performativiteden de kastımız hiçbir şekilde performans değil. Çünkü hani performans deseydik o zaman sanki hani siz kendinizi e, vücuda getirebiliyorsunuz ya da temsil edebiliyorsunuz diye düşünebilirdik. Böyle bir şey söz konusu değil. Aksine şunu söylüyor Butler e, toplumsal cinsiyet veya cinsellik sizin üzerinizden gelmez. Bunlar aslında hani kültürde önceden belirlenmiş bir dizi kavram üzerinden ancak vücut bulabilir. Şu halde siz kültürde kendinizi dile getirmezsiniz. Bunun yerine kültürel normlar sizi söz konusu ederler ya da sizi konuşurlar. Now, this doesn't mean that though that Butler believes that we are stuck with a kind of political dead end. Okay? Just because we are spoken rather than speaking doesn't mean, therefore, that there's no room at all for um, uh, unconventional speech. Okay? What it means, however, is she says that speech comes in the form of repetition mm-hmm. to the point of excess. Mm-hmm. Okay, so in English, she uses this term iteration and reiteration. Mm-hmm. Iteration and reiteration. So, on the one hand, speech always comes from somewhere else. You don't make up your own language when you come into the world. Mm-hmm. You speak a language that is taught to you, right? But on the other hand, you can you can use speech in such a way as to loosen some of the meanings from their um, predestined uh, trajectory, orientation. So you can, through iteration, loosen the relationship between terms. Mm-hmm. And her best example would be drag, mm-hmm. drag, right? Drag repeats mm-hmm. femininity mm-hmm. to the point that femininity comes loose mm-hmm. from the female body. Şimdi e, Butler hani böyle kendimizin dile getirilebilir e, dile getiriliyor olmasını yani kendimizin konuşuyor olmasından ziyade dile getiriliyor olmasını bir siyasi son ya da tıkanıklık olarak görmüyor. Aslında hani e, burada konvansiyonun dışına çıkan bir konuşma biçiminin olanaklarının mümkün olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü konuşma dediğimiz şey aslında tekrarla üretilen bir şey. Biz e, bu noktada hani onun iteration ve reiteration diye kullandığı yani dile getirme ve yeniden dile getirme tabirleriyle dili belki açıklayabiliriz Butler bakış açısından. Neden? Çünkü biz doğduğumuz zaman kendi dilimizi kurgulamıyoruz aslında. Ee, ne yapıyoruz? Doğduğumuz zaman bize öğretilen dili konuşur hale geliyoruz. Öyle olunca da zaten bir dil evrenine doğmuş oluyoruz. Orada biz dile getiriliyoruz ve konuşuluyoruz. O hani kişinin konuşuluyor olması bu, bu manada. Ama bir yandan da dili bize öğretildikten sonra kullanırken, kullanırken elbette bir takım ön belirlenimlerden yararlanıyoruz. Çünkü e, üretilmiş bir dil var dışarıda ama öte, öte yandan da bu dile getirirken ve tekrar dile getirirken terimler arasında bazı bağlantıları daha gevşek hale getirebiliyoruz. Böylece yeni anlam katmanları ekleyebiliyoruz. Bir örnek mesela hani drag sözcüğü İngilizce için bunun tam Türkçesi hani e, yok. Burada kadınsılıktan yavaş yavaş koparıyoruz. Kadın bedenine mutlaka işaret etmek zorunda değil. Bir örneği bu. So that would be one example is drag, but drag is sort of a positive example hmm. and in that sense it's available for a misreading. Okay? So her second book, Bodies That Matter, mm-hmm. mm-hmm. is all about the misreading of the first book, Gender mm-hmm. Trouble. Yeah. Really on the basis of the misreading of drag. Mm-hmm. Because it sounds as if we put on a drag show and we mess up everything in the culture. No. The, the real term of resistance in Butler is abjection. Abjection. Mm-hmm. Objection to iğrençleştirme diye kullanıyoruz. Ne? I'm trying to just learn the, the term dış, dışkılama, dışkılama diyoruz. Tamam. Yeah. iğrenç kullandılar diye bir değişik. Şimdi e, drag örneğini verdiğimiz zaman tabii aslında olumlu bir örnekten bahsediyoruz ve böyle hani olumlayıcı bir örnek olduğunda yanlış anlamalara da ma, e, yol açılabiliyor. Hatta zaten hani Gender Trouble kitabından sonra Butler'ın işte Bodies That Matter yazması başlangıçtaki e, söylemeye çalıştıklarının çoğunlukla yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Çünkü drag dediğimiz zaman işte hani drag gösterisi vesaire hep olumlu e, yan anlamlar var. Halbuki hani asıl işaret etmek istediği ve e, diren, e, direnmeyle ilişkilendirdiği bir başka kavramsal araç var. O da işte abjection, e, dışkılama veyahut iğrençleştirme. Um, and the reason this is important, the distinction between drag and abjection, is because drag still holds out hope for this false liberation. Mm -hmm. Okay? And Butler instead wants to, in bodies that matter, pulls back the drag example and instead gives us this term abjection. And what, what is meant by abjection in psychoanalysis, particularly for Lacan, mm-hmm. is that the way in which a norm is enforced is by pointing to the person who does not fit the norm and saying, you better conform or you, like this abject person, will be completely rejected. Okay? And Butler says, not true. Wherever power points to a subject, whether negatively or positively, their desire accumulates. And so she makes the point that the abject body can become desirable to some, right? It's not the case that the feminine gay man and the masculine woman are just universally despised. Mm-hmm. The fact that they are not universally despised means that that category of abjection contains some excess that cannot be contained within normativity. If that makes sense. Şimdi e, az önce konuştuğumuz abjection terimini fiil açısı fiil olarak kullanırken iğrenç daha iyi gidebilir. O yüzden dönüşümlü şey kullanacağım not olarak. Şöyle yapmışlardı onlar. Dış parantez içinde kı yani abject'e de atıp yapmak için. Dolayısıyla hani onu aldığın zaman dışlama ve dışkılama birlikte oluyordu yani. Tamam yani ben artık aklıma geleni söylerim siz şimdi terim olarak anlarsınız ama teşekkür ederim. Şey, o daha rahat kayıyor çünkü. Ama unutacağım şimdi bir dakika. Şey. <laughs> şimdi abjection'dan yani bu e, iğrençleştirme ve dışkılamadan hani e, drag Ge doğru bir yelpazeye baktığı zaman Butler, Drake'in aslında bize hani o Drake gösterisi diye bir önceki müdahalesinde söylediği hani sahte bir özgürleşme veya umut verdiğini söylüyor. O yüzden de burada bir uyarıda bulunuyor ve Drake örneğini bir anlamda geri çekiyor e, Bodies That Matter kitabında. Onun yerine bu dışkılama, ilaçleştirme terimini ön plana koyuyor. Bu nereden geliyor diye bakacak olursak başta herhalde Lacan'ı anmamız gerekiyor. Lacan'da ne diyor? Hani norm dışı e, eğer iktidar hani norm dışına işaret e, ediyorsa ve diyorsa işte bak hani dikkat et yoksa falanca gibi bir iğrenç e, insan olup çıkacaksın diyorsa sen hemen hani kendine çeki düzen verirsin e, diye bir yaklaşım var. Butler diyor ki hayır diyor bu e, açıklama doğru değil. Onun yerine iktidar veya güç herhangi bir şeye parmağını hani herhangi bir şeye e, parmağıyla işaret ettiğinde aslında orada bir arzu birikir. Yani muhakkak e, dışlama veya iğrenme duygusu ortaya çıkmaz. Bunu hani beden üzerinden hep örnekler vererek söylüyor. O yüzden de hani evrensel olarak işte e, kadınsı bir gay veyahut işte eril bir kadın her zaman böyle hani iğrenç bulunmaz. Estetik değerler ya da yaklaşım e, öyle değildir. Şu halde aslında e, norm böyle bir beden ortaya çıktığında normatif olanın dışında yeni bir erişim olana ortaya çıkarır. Neden? Çünkü arzu birikmiştir. How was, we doing okay? Yep. Mm-hmm. Okay. So, um, <clears throat> and I'll just say one more piece about Butler and then we'll move on, okay? The, what's really um, fun in a way in Butler, it's not a lot of fun in Butler, but uh, what's fun is the way in which she brings Lacan down, okay? Really, really brings him down because Lacan is a structuralist, mm-hmm. and he mm-hmm. believes, like her, that you come into language, you don't begin to speak your own, mm-hmm. language speaks you. And for him, no variation is possible. Mm-hmm. You are speaking a patriarchal language, and the only story you can tell is patriarchy, yeah. as far as Lacan is concerned, because of the subject verb object, mm-hmm. because mm-hmm. the grammar itself <laughs> commits you to patriarchal orders, a phallic order. Yeah. And most male theorists basically in, pick up this idea and repeat it. Only Butler in this chain says, no, you can speak this language with a difference. Mm-hmm. And that difference means everything. Mm-hmm. It means that the queer body can be desired, the heterosexual body can be abject, Mm-hmm. The lesbian can be phallic, the lesbian phallus. Yes. The male body can be castrated, okay? Because signification circulates. The phallus, mm-hmm. Freud told us, Lacan tells us, the phallus circulates, right? So Butler says if the phallus circulates, why are you using the male body as the example mm-hmm. of how the phallus circulates? What you should use is the lesbian body. Okay, so there are other bodies that more easily represent prosthetic sexuality, a, uh, a prosthetic subjectivity, a subjectivity that is extended to places it wasn't supposed to go, right? So we know that women, despite the fact that the society favors masculinity, you can have Margaret Thatcher Mm-hmm. Right? Mm-hmm. So it's not because she's a woman, she can never have power. It's just that when she has power, she must be like a man. She must mm-hmm. be phallic. She must uphold the order. But Butler shows us using queer and abjected subjects where power repeats differently. Mm-hmm. Okay? That is the place where you begin your activist work with Butler. not the place of performativity and drag. Mm-hmm. Şimdi e, Butler'la ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Biraz daha eğlenceli kısmına geleceğiz ki aslında hani çok eğlenceli, her zaman eğlenceli olduğunu söyleyemeyiz. Bir kere şunu çok iyi yapıyor Butler. Lacan'ı yerle bir ediyor. Şimdi Lacan hani yapısalcı. Butler e, yapısalcı ve hani yapısalcı olduğu için de herkesin bir dile doğduğunu düşünüyor. Şimdi Butler da bu konuda hemfikir Lacan'la herkes bir dile doğuyor diyor ama e, Lacan Butler'dan farklı olarak diyor ki hani sen bir dile doğuyorsun ve bu dil içinde varyasyonların olana yoktur diyor. Herhangi bir değişiklik yapamazsın. Eğer doğduğun dil patriarkal bir dilse yani işte o tabi batı dillerinden örnek ver özne, yüklenme, nesne diye gidiyorsa o dilin yapısı, dil, dil bilgisi e, ve bu işte fallik bir düzense o zaman hani mecburen bunu tekrar etmek durumundasın. O dili kullanarak bunun dışına çıkman olanaklı değil diyor. Butler da diyor ki yo aslında tam aksine bu olanaklı diyor. Şimdi e, bu yapısalcı izleyi Lacan gibi takip eden pek çok e, erkek kuramcı bu fikri alıp tekrar tekrar kullanıyorlar ve tekrar ediyorlar. Sadece Butler dile dair ilk bahsettiğimiz yaklaşımı e, sahip olanlardan sadece Butler diyor ki bir farkla bu konuşmayı, bu dili değiştirebilirsiniz diyor. Burada fark tırnak içinde e, ele alınmalı. Bunu yaparken de şuna örnek veriyor. İşte queer bedene bakmak lazım diyor. Queer bedenin beğenildiği, işte heteroseksüel bedenin ise iğrenç bulun, e, bulunduğu bir durum da mümkün. Aynı dilin e, aynı dilin içinde. Keza işte lezbiyen beden fallik olabilir veya işte eril beden e, kastrasyona uğratılabilir. Burada e, aslında hani e, hem Freud'un hem Lacan'ın e, önceden söylediği bir şeyi e, de tekrar gündeme getiriyor. E, fallik yapının, fallusun sürekli dolaşımda olduğunu söylüyorlar hem Freud hem Lacan. Butler da evet tamam diyor, fallik yapı sürekli dolaşımdadır, bunu kabul ediyorum. Ama neden siz örneklerinizi hep eril bedene tekrar geri gidiyorsunuz? Sorun burada diyor. Butler aynı e, tümceyi alarak diyor ki hayır aslında lezbiyen beden kullanılmalıydı burada bu e, dolaşım meselesinde ve hani bedenin prostetik özelliğine bakmak lazım diyor. Prostetikten de kasıt hani normalde bedene e, eklenen bir parçaya nasıl protez protezliyorsak burada da hani bedenin gitmemesi gereken yerlere gitme durumuyla ortaya çıkan bir estetikten bahsediyoruz. Yani queer bedende de bu tezahür oluyor ve diyor ki hani bunun aslında bir sürü de örneği var diyor o kadar iktidar vesaire çalışılıyor. Hani biz hep tamam bu toplumlar erilliği çok seviyorlar falan diyoruz ama madem böyleydi nasıl Margaret Thatcher gibi bir iktidar figürü ortaya çıktı? Ee, bu kadın iktidarı ele aldıktan sonra erkek olarak yani bir erkek gibi davranmak durumunda kaldı. İşte bu o az önce söylediğimiz hani fallik olanın dönüşümde olmasına iyi bir örnektir diyor. Ee, öyle olunca da yani bu örnekleri verdikten sonra da queer tabii ki o iğrenilen özne olmak durumundan çıkıyor. Onun yerine hani farklılıkların tekrarlanmasıyla başka bir kavrayışın da mümkün olduğunu söylüyor ve performativitede tekrar dediğim gibi hani bu örnekleri vererek o başta gösterdiği e, hani bir mutlu gösteri ya da hani aşırı ümit var gösteri olarak yorumlanabilecek drag örneğini tekrar neden çektiğini anlıyoruz. Okay, <clears throat> so I'll make one point about Fanon and then tell, give you the basic argument from David Ang and from Kara Keeling and we finish this piece and we can discuss it a little bit. So um, uh, the important um, it's important here to use Fanon now as a bridge between Butler and then this, uh, these queer people of color, queer theories of color that come later. Because Fanon reminds us that these categories of male and female are always already racialized, right? It isn't just mommy, daddy, you know, it isn't just like the figure of the man, the figure of the woman. Fanon as a colonized black man in the 1950s in Martinique recognizes what people are now calling a coloniality of being. Coloniality of being, meaning that in order for him to recognize himself as a subject, as opposed to just a colonized person, he must route his understanding of subjectivity through whiteness. Okay? so he talks about sitting in the movie theater in 1950s, watching a film, Tarzan, and realizing that he is always supposed to, to uh, uh, identify with the non speaking people of color in the background. In order to be a subject, he has to identify with Tarzan Tarzan is always already the, the white man bringing civilization. Therefore, the coloniality of being. Okay? So for Fanon, for Fanon, it's crucial. The only way out of the colonizer colonized binary is to recognize this psychological structure, this psychological structure that is implanted through colonialism. Colonial rule is the implanting of a kind of subjectivity that understands itself as subject to rule, not the subject who rules. Şimdi e, bu noktada işte Fanon'dan kısaca bas, bahsedeceğim. Bir şey söyleyeceğim onunla ilgili. Sonra David Eng ve Keeling'de devam edeceğim. E, Fanon'un aslında e, çalışmalarının bir köprü olarak kullanıldığını görmek lazım bu noktada. Çünkü burada hani hem ten rengi hem de queer'i birleştirme şansımız oluyor. Fanon e, bize şunu söylüyor. Bütün o hani kadın ve erkeğe dair e, kategoriler aslında ırklaştırılabilir diyor. Yani anne baba dediğimiz şeyden başlayarak. Şimdi Fanon hani kimdir diye bakacak olursak 50'lerde Martinik'te ve bütün bunları tartışmaya başladığı zaman kendi oluşunun kolonileştiğini de keşfeden bir insan ve özne olarak hani kendisi konuşan özne kendisini konuşan özne olarak tarif etmeden önce şunu fark ediyor. Özn, özneliğini ortaya koymak için beyazlık üzerinden bunu kurmak zorunda olduğunu görüyor. Şimdi 50'lerde bir tarihte işte sinemaya gidiyor ve sinemada Tarzan filmi var. Hani oradan belki düşüncesini en net olarak anlayabiliriz. İşte Tarzan e, ormanda dolanırken medeniyeti gör, getiren olarak lanse ediliyor. Arka tarafta da neredeyse artık hani dilsiz, hiçbir şey konuşmayan siyahlar var. Böyle çalı e, şeklinde sahnede arz eder. İşte o noktada Tarzan'ın e, hem medeniyeti getiren hem de e, kolonileşmeyi de hani kabul ettirilen ve genel geçer kabul haline getiren bir simge olduğunu söylüyor. Yani hani öyle bir e, zihniyet oluşuyor ki bizde zaman içinde içinde olduğumuz kültürle hani sömürgeci de normal, sömürgeleş, sömürgeleştirilen de normal. Sanki hep böyle bir ikilik üzerinden hayata yaklaşmamız gerekiyormuş gibi. Bu psikolojik yapının hazırlandığını söylüyor. Ama e, aslında öznelliğin böyle kurulmayacağını e, yönetecek öznenin nasıl tasarlanacağına dair bir takım soruların ortaya atılması gerektiğini söylüyor. Bir özne daha tarif etmişti, onu hatırlamıyorum şu an. <laughs> Okay. Turkish usually takes longer. Yeah, apparently. But <laughs> that's okay. Um, um, Okay, so what's um, what Fanon decides ultimately? Remember, he's a psychoanalyst mm-hmm. himself, mm-hmm. and he has many patients coming to see him, black men, black men and women who come to see him and basically complain about um, feeling completely lost and destroyed. And in the end, Fanon decides that therapy cannot be the solution to being colonized. You cannot you cannot decolonize through therapy. Mm-hmm. Okay? You can one person at a time you could try to fix or help. But the, in terms of the society, he decides, you know, there's only one thing to do. You have to destroy the colonizing mm-hmm. culture. Mm-hmm. So he gives up psychoanalysis and goes off to fight in Algeria, mm-hmm. uh, and then uh, dies shortly thereafter uh, of leukemia, but th- this raises an unresolved problem. The question of violence is raised in Fanon's work because, and for people who work on psychoanalysis, and you know, we, maybe we want to talk about this, mm-hmm. this this remains a stubborn, mm-hmm. persistent issue. If if colonialism installs itself in your mm-hmm. head you know, what then do we do to get rid of it? Mm-hmm. To, and Fanon says, you can't do it. Mm-hmm. You can't uninstall colonialism for your generation. You just destroy the colonizer so the next generation is free, right? That's the solution he comes to in Wretched of the Earth. Şimdi Fanol'un psikanalist olduğunu biliyoruz ve hani e, çalışmaya başladığı ilk yıllarda işte kadın erkek siyah kişiler geliyorlar e, hasta olarak ve şunu görüyor bu insanlar işte kendilerini kayıp hissediyorlar mahvolmuş hissediyorlar e, ve zaman içinde terapinin çözüm olmadığını fark ediyor yani hani sömürge, e, sömürgeleşmiş kişiye, kişiyi sömürgeleşmişlikten kurtarmak için böyle bir bir tek tek her bir insanla uğraşarak e, durumu düzeltmek, bunları tek tek belki kurtarmak mümkün ama genel bir özgürleşme sağlamak mümkün değil. Bunun üzerine diyor ki sömürgeleştirene odaklanıp onu imha etmek, yok etmekle ancak e, çözüm elde edebiliriz. Bunun üzerine psikanalizmi e, psikanalistliği bırakıyor ve Cezayir'e gidiyor. Zaten e, oradaki mücadeleye katılıyor. Kısa süre sonra da lösemiden ölüyor. Şimdi Fanon'un çalışmalarında şiddet sorunu hani tam çözülmemiş bir sorun. Şimdi psikanaliz e, psikanaliz e, yaptığı dönemde bu çalışmaların işlemediğini gördüğü için e, pratiğe yöneliyor ve şiddeti e, ön plana çıkarıyor. Ne diyor? Psikanalizden yola çıkarak eğer sömürgeleştirme zaten beynini ele geçirdiyse senin ne yaparsan yap bundan kurtulamazsın. E, bunu söküp atamazsın. Bunun ye, yani belli bir kuşak bundan e, mağdur olmaya devam edecek. Ancak ve ancak sömürgeci imha edilirse o zaman sonraki kuşakların bundan kurtulma e, olanağı var. İşte bu e, Wretched of the Earth diye kitabında da aslında bununla ilgili şeyler söylüyor. Okay, so um, this is the body of work that is taken up by queer of color theorists. Mm-hmm. On the one hand, Butler saying that you have to use abjection mm-hmm. and the negative force of queerness to um, unravel the system of representation, of signification, right? You use the negative, the abject, um, uh, to, to deconstruct, right? And on the other hand, Fanon, who calls attention to the fact that gendered positions are always already racialized. Mm-hmm. This is the legacy taken up by the people who do work on race and sexuality together. Şimdi e, bu iki kişiden e, yola çıkarak e, renk ve queer çalışan kuramcılar ee, şu iki temayı hep ön planda tutuyorlar. Bir tanesi Butler'ın dediği bu objection dışkılama ya da iğrenç hale getirme. Yani queer'in o olumsuz kuvveti e, bütün kavramların yapısını bozmak, bir yapı, yapı söküme uğratmak için kullanılmalı. Butler'dan bu alınıyor. Onun dışından da Fanon, onun dışında da Fanon'dan toplumsal cinsiyet konumlandırmaları her zaman ırkla da ilişkilendirilmiştir. kavramını alıyor ve bu ikisini kullanarak ırkı ve e, queer e, toplumsal cinsiyeti birlikte irdeliyorlar. Okay, so just two quick points then. Um, David Eng wrote a book called Racial Castration, following upon this work, and he calls attention to the way in which white masculinity can only appear as phallic by producing black masculinity as excessive and Asian masculinity as insufficient. Okay? So it's not just that the, oh, white masculinity, phallic or not phallic. No. It's a racialized field of masculinity. And we ascribe huge amounts of power to black masculinity as a sexual mode while denying any kind of intellectual complexity, right? Mm-hmm. So the male, black male body gets rendered as pure body. Mm-hmm. The Asian male body, on the other hand, is rendered as purely intellectual and lacking in terms of the body, which leaves us with white masculinity as the perfect ideal. Mm-hmm. David Eng uncovers this logic and argues for something called racial castration as the key to unlock this system mm-hmm. of uh, uh, racialized sexuality. Şimdi iki husus daha ekleyeyim. David Eng'in bir kitabı var. Bütün bu söylediğimiz fikirleri e, fikirler üzerine inşa ettiği. Kitabın adı Racial Castration yani ırksal kastrasyon diyelim. E, burada hani beyaz erilliğe tek başına bakılmasının büyük bir hata olduğunu söylüyor David e, Eng. Diyor ki hani beyaz erilik hep fallik gibi sunulur ama bunun fallikliğinin teminat altına alınması için bir takım kıyaslama noktalarına ihtiyaç var. Şu halde bunun bir ucunda siyah erillik söz konusudur. Burada hani aşırı bir erkeksilik olduğu iddia edilir. Öbür ucunda ise yelpazenin Asya Beyazlıların erilliği vardır. Onların da yetersiz bir erilliği olduğu iddia edilir. Yani beyaz erilliğin idealize edilmesi ancak bu iki ucun ortaya konmasıyla mümkün olacaktır. O yüzden biz tartışmamızı yaparken hani beyaz erillik fallik midir değil midir diye tartışırsak bir yere varamayız siyah erilliği nasıl ortaya koyduklarını e, görelim. Siyah erillik hani böyle saf beden olarak ortaya e, konur. Tamamen bir cinsel e, mod olarak tarif edilir. Ve tabii ki bu hani saf beden olan e, siyah beden herhangi bir entelektüel hani e, sofistikasyona da sahip değildir. Yani entelektüel olarak e, işlemeyen bir bedendir. Öte yandan yelpazenin diğer ucundaki Asyalı beden ise bunda saf bir entelektüel durum e, tespit edilirken onun da yetersizliği vurgulanır. Bu sayede hani iki aşırı ucun ortaya konmasıyla birlikte e, beyaz erillik ideal hale gelir. Çünkü hepsinin en iyi parçalarını kendi içinde barındırır. İşte David Eng bu sisteme ırksal kastrasyon demektedir. Yani tek başına eril, e, erilliğe bakmak mümkün değildir. Aynı zamanda bunun ırk üzerindeki tezahürlerine de bakmak gerekir. Now, at the same time, Kara Keeling writes about the racialized female body, the racialized queer female body, and again, she's writing in the in the mode of the negative. Okay, and we can talk about what that means. The, remember, I took from Butler not performativity, performance drag, but abjection, mm-hmm. right? Inhabiting the place of negativity that the culture has projected onto you, taking that space and making something out of it. Similarly, Kara Keeling says when we look for um, any kind of resistance to the system of representation that always casts whiteness as normative and desirable, we have to look not at the ways in which people of color are rendered as you know unappealing or unattractive but we have to look and see who or what is not there what is not visible so she gives the example of the black lesbian femme Mm-hmm. As a character about whom a film cannot be made, she is unthinkable within the logics of heteronormativity and normalized whiteness. Okay, I'll say that again. So, similarly, racial castration is a negative uh, uh, formation that Eng takes back. Okay, Keeling takes this category of objection. And she said, There is a character in cinema who literally cannot at this moment be thought the black lesbian femme. Okay, the, les- the, the fact that she is lesbian but not heterosexual, feminine but lesbian, that she is a black woman not available to white men, right? makes her literally unthinkable and invisible within the logic of film. Not as a person, but within the logic of film. Okay? So she becomes, in Deleuzean terms, the very edge of the frame. Mm-hmm. And Keeling begins there. Keeling'den de biraz bahsetmek istiyorum. Aslında o da Engin o ırksallaştırılmış e, bedeni üzerine tartışmalar yürütüyor ama bu sefer hani queer beden ve kadın beden üzerine e, tartışmayı yürütüyor. Şimdi tekrar Butler'a dönecek olursak performativite üzerinden Butler hani o drain, drag olanın şen gösterisinin dışında bir e, şeyden bahsediyordu hani o örneğini geri çekerek ve onun yerine iğrençleştirme, dışkılamayı ortaya atıyordu. Bu sayede hani toplumun olumsuz olarak atfettiği şeyden bir şey çıkarmanın olanağını sunuyor aslında bize Butler. E, ee, Killing de buna benzer bir şey yapıyor. Diyor ki temsil sisteminde her türlü e, direniş için önce yapmamız gereken tabii ki hani normativite ve istenirliğin dışında olana bakmak. Şu halde belki de hiç görünmeyen yani ortada emaresi olmayanı peşinde olmamız gerekiyor. Mesela e, e, şu halde ne görünmüyor sorusunu sorduğumuz zaman da şöyle bir önermesi var. Hani bir e, hangi karakter, hangi kişilik bir film karakteri olamaz diye. E, bu da siyah, lezbiyen bir dişi. Bunun hani film karakteri olarak düşünülemeyeceğini iddia ediyor. Neden böyle diyor? Çünkü hani heteronormativite ve normalleşmiş, normalleştirilmiş beyazlık bununla kendisini ilişkilendiremez. O yüzden asla bir filmde yer alamaz böyle bir e, karakter. Tıpkı Engin hani o ırksal kastrasyonunda olduğu gibi aslında olumsuzu olumlamaya çalışıyor. Ve bu siyah lezbiyen kadın karakterinin neden istenmeyeceğini ya da hani düşünülemez olacağına dair de şöyle bir açıklama yapıyor. Şimdi bu bir dişi ama lezbiyen. Yani burada bir yamukluk var. Üstüne lezbiyen yani heteroseksüel değil. Bu da çok acayip bir şey. Hani zaten kabul edilir değil. E şimdi bu lezbiyen dişi bir de üzerine siyah olduğu zaman e, ne demek? Beyaz erkekleri hani fersah fersah uzak. Beyaz erkeklerin erişiminden kendini çok daha uzaklaştırmış durumda. Şu halde bunu bir film kişiliği olarak düşünmek, tasavvur etmek bile mümkün değil diyor. Bu aslında aynı zamanda Döloz'un bahsettiği bu film karesinin ucu ya da sınırında olan karakter. Okay. Yep. Yeah. Okay. <clears throat> um, so what I want us to notice is that these projects are not redemption projects, right? These queer of color critique projects. They don't seek to redeem something that has been lost or restore something that has been overlooked. They work with the representational system and argue for its edges. You know, so if if this is the system, then it's at the edges. These mm-hmm. theorists tell us that real possibility of change lies. Okay. So, and I don't know if the films that Kara Keeling writes about are known to you in Turkey. There was one film she writes about is called Set It Off. Has anyone seen this film? No. Set, Set it, it, Off with Queen Latifah was this gangster in it? No. See, Queen Latifah plays a black butch lesbian uh, bank robber, and she has a black girlfriend, a femme black lesbian girlfriend who doesn't speak the whole film. And the point that Keeling makes is she cannot speak because her story is can only be told through stories we already know. The white lesbian story relayed now through the black lesbian character, or the white <coughs> woman's story relayed through the black lesbian character. So Keeling is really writing about the limits of representation as embodied in racialized queer subjects. That's not the same as saying we must restore to history all of these black, all of these uh, queer people of color. Is that distinction mm-hmm. somewhat clear? Şimdi e, bu and noktada... I'll stop here for a while and see if we have questions, comments, Hı-hı. Mm-hmm. discussion. Okay? Bu noktada bir hani kurtarılış ya da işte hani kaybedilen bir şeyin yeniden elde edilmesi, geri yerine konulması gibi bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Temsil sistemine bakarak temsil sisteminden başlayıp daha doğrusu bunun uçlarına gitmenin bir yöntem olduğu iddia ediliyor. Yaşamların ancak bu uçlara, kenarlara gidilerek değişebileceği söyleniyor. Şimdi Kara Keeling'in filmlerle ilgili pek çok e, incelemesi var. Ama tabii bu filmlerin tamamı ülkemizde bilinmiyor olabilir. Bir tane film söyledi. Şimdi onun senaryosunu kısaca tarif edeceğiz. Ee, Set It Off diye bir film. Ee, Queen Latifah diye bir kadın var işte hem şarkıcı hem oyuncu. Ee, siyah, buç lezbiyen bir karakteri oynuyor Queen Latifah. Ee, ve Filmde de bir tane siyahi kız arkadaş var. O siyahi kız arkadaş da az önce bahsettiğimiz o hani dişi e, lezbiyen. Ve bu kız arkadaş yani siyahi e, dişi e, dişil kız arkadaş, feminen kız arkadaş film boyunca hiç konuşmuyor. Hep Queen Latife o daha baskın olan karakter e, söz alıyor. Bir sürü maceralar geçiyor başlarından. E, siyahi kız arkadaş konuşmuyor. Çünkü onun öyküsünü nakledecek başka öyküler yok. Yani onun yaşadığını bizim hayatımıza aktaracak başka dil çerçeveleri, deneyimler yok. Çünkü mesela e, Latifa'nın oynadığı karakteri biz beyaz lezbiyen hikayeleri üzerinden anlamlı kılabiliyoruz. Onun karşılığını bulabiliyoruz imgelerimizde. E, Keeling'in burada yapmaya çalıştığı baskılamanın sınırlarını göstermek ve e, queer'in nasıl ırklaştırıldığını, ırksallaştırıldığını da aktarmaya çalışmak. Yani muhakkak işte hani tarihe gidip geçmişte işte hangi siyah kuyurlar vardı onların hikayesine bakalım ve bunun üzerinden işte kuyru anlamanın, siyah kuyru anlamanın e, bir yöntemini keşfedelim gibi bir şey önermiyor. Sadece her zaman olmayanı veya sınırda olanı e, işaret ediyor. Ha bir de e, bundan sonra birazdan bitireceğiz. Belki arada sorularınız olur. Tek taraflı konuşmayalım. Okay. And in the interest of time, I'll just go to the third mm-hmm. piece because we'll never finish this mm-hmm. way. It's too long with the consecutive. Mm-hmm. So um, I think I'm anyway establishing what is meant by queer of color critique um, and the way in which it, it works with uh, uh, psychoanalytic and Foucauldian queer theory, but also departs from it. Okay, and I will in a minute, I'll tell you about this post colonial piece. Mm-hmm. But are there any questions or mm-hmm. comments or thoughts or kritik? Yes. Ya, ardıl çeviriyle tabii ki çok uzun sürüyor. Ben hani bu saate kadar bu ten rengi üzerinden queer ile ilgili çalışma yapanlardan bahsettim. Üçüncü kısım vardı. Hani psikanalizden bahsettik. Foucault'cu queer'i de anlatacağım. Postkolonyali anlatacağım. Ama soru var galiba öncesinde. Buraya kadar olan soruları belki. Olalım. Var mı? Biz bir şey, ara veriyoruz. Şey yapmayayım değil mi? Başka yabancılar da var çünkü. Efendim? Can you follow in Turkish? No. For the two colleagues next to you. Yap, yap, ah, okay. Ya da duyulur mu? tamam. Okay, I'm going to whisper to you. Because just to save time, we, do, we are doing whisper translation, otherwise it will take even longer. Yeah. şey, um, Butler'ın e, Fanon'a doğrudan referans e, yapıyor Butler, mu? Yoksa bu e, color critic Or queer e, düşünürleri o referansla Butler'ı yorumluyorlar mı? E, theorists interpret interpret Butler to be referring to Fanon, or does she directly refer yeah. to Fanon? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, please. Um, siz e, pardon ah, Türkçe konuşabilir misiniz? Daha hızlı olur. E, konuşmanızın başını kaçırdım ama. I missed the beginning of your speech. Dinlemeye başladığım noktadan But itibaren. the point I started listening. Fano'nun... you were talking about Fano. Hareket noktasındaki şiddet And you were referring to violence and that he finally associated all of this with violence. And then you transitioned to Butler. ben sonra olur mu? dinliyorum. Bizde hani çevirdim. Ee, tamam. Daha zor oluyor sizin için. Yo şey istedikleri bir sorsun. Tamam tamam. Tamam oldu. She'd like to speak first and then I'm going to whisper to you because she says it gets confused. Bir second. okay. Tamam. Tamam. Ee, yani bunun da e, psikiyatri, e, psikanalizmin e, ya da terapinin bir yöntem olarak kullanılamayacağından sistemin e, yıkılması sonucuna varan bir geçiş söz konusu, bir e, argüman söz konusu. Fakat dekonstrüksiyon ile distraction yani yıkıcılık arasında ben tam bir geçiş var mı? Tam öyle bir yani kafamda öyle oturmuyor gerçekten. Ee, yani konondan doğrudan e, Butler'a geçmek arasında bir boşluk hissediyorum. Ee, özellikle bu iki kavram benim için hani açıklayıcı oluyor. Dekonstrüksiyondan distraction kavramı. I, I thought I heard you say that Butler was actually referencing Fanon. She does reference Fanon, mm -hmm. but he's not central yeah, mm -hmm. for her. Yeah, he he become he's yeah. important mm. because uh, of the coloniality of power. But hmm. her early work is not interested in either race or yeah. colonialism. Mm-hmm. E, aslında önemsiyor, bir yandan dayanıyor ama merkeze alıyor diyemeyiz. Sadece çalışmalarını çok fazla önemsiyor. Neden önemsiyor? Çünkü iktidarın kolonyalleşmeye dayandığını düşündüğü için. Ama ilk çalışmalarına baktığımız zaman hiçbir şekilde hani renk ve ırka bir gönderme yapmadığını da görüyoruz bir yandan. Yeah. But this is an important point that Butler doesn't advocate violence. It, it, mm-hmm. it, she advocates repetition with a difference. she says, No, every time you repeat something, you do it unfaithfully. Mm-hmm. mm-hmm. And that unfaithful reproduction changes, yeah. changes everything. Um, but Fanon felt much more urgently that the production of blackness within colonialism was so violating that violence was the only response. It, it was the only way. Mm-hmm. And I think that some of these people I'm referring to, David Ang and for Kara Keeling, Butler is not so central to their work. Mm-hmm. It's Fanon. Yeah, Fanon. Okay, so we presume Butler. You know, <laughs> when we say psychoanalytic queer theory, we presume Butler, but in fact, for queer of color critique, it's Fanon. Mm-hmm. Şimdi e, şunu da düşünmek gerekiyor bir yandan. Butler hiçbir zaman şiddet savunuculuğu yapmıyor. Şiddeti ön plana çıkarmıyor çalışmalarında sadece bu yineleme üzerinden giderek bir takım şeyleri geriye dönük olarak yıkmayı savunuyor. O yüzden hani yineleyeceksiniz ama ilk kullanılan anlamlara sadık kalmadan yineleyeceksiniz diyerek yıkmaya çalışıyor. Ama öte yandan Fanon o kadar böyle ivedilikle çözülmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyor ki ve siyah, siyahiliğin yeniden üretilmesinin, üretilmesinin çok fazla yıkıcı olduğunu düşündüğü için Buna verilebilecek tek cevabın şiddet olduğunu söylüyor. Şimdi David Enge ve Kara Keeling'e baktığımız zaman aslında bizim varsaydığımız gibi Butler'ı merkeze almıyorlar. Yani Butler'a dayanarak bir söylem geliştirmiyorlar. Fanon'u merkeze alıyorlar. Halbuki hani hep aklımızdaki Butler merkezdedir herhalde. Butler'ı referans alıyor, alarak bir söylem geliştiriyorlardır diye düşünüyoruz ama öyle değil. Şiddet konusunda Fanon'u Herkese almak var mı? Öyle olmadığını varsayıyorum. Yani kritik. What about uh, e, Ang ve evet, Kara Killing ile ilgili olarak söylüyorsunuz değil mi? In David Ang's and Kara Killing's work, do they take uh, Fanon, what Fanon says about violence, do they adopt that as well? Um, no, not exactly, but... Tam manasıyla değil. Um, for Kara Keeling, she says that the, the black lesbian FM cannot appear precisely because mm. the system has no investment in her. Mm-hmm. This, the whole representational system has no interest in telling her story, right? And so you need a kind of representational violence that comes in the form of, say, experimental film in order for her to appear as viable. Mm-hmm. So not, uh, Hollywood narrative cinema will not, cannot tell this figure's story because it would require uh, a complete shift in whiteness itself, which could amount to destruction. Mm-hmm. But nobody else is advocating violence. Yeah, not in Fanon's sense. Yeah, not in Fanon's sense. Exactly right. Ee, hayır, Fanon'un yaptığı gibi bir şiddet savunuculuğu yapmıyor hiç kimse ama mesela Carrie Killing'in çalışmasına baktığımız zaman özellikle şunu görüyoruz. O biraz önce e, film eleştirisinde söylediği hani o siyah lezbiyen dişi e, kişinin görünür olmamasının bir sebebi var. Çünkü o sistem içerisinde e, onun hikayesiyle ilgilenen kimse yok aslında. Yani temsil edilebilmesi için bir yeri yok o kişinin. O yüzden de hani temsili bir şiddet olması gerekiyor ve o da herhangi bir şekilde bu anlatıya dayalı Hollywood film dünyasında mevcut olan bir şey değil. Yani ancak o beyazlıkta bir kayma olduğu zaman onun hikayesini anlatmak mümkün. O da yıkımla beraber gelebilecek bir şey. Dolayısıyla hani o bağlamda bir yıkıma e, şiddete gönderme yapıyor aslında ama e, Fanon'un anladığı şekilde değil. ya da comment başka yorumu olan Before we take a break. vermesek iyi olur. Çünkü It would be good if sorabilir miyiz ne kadar sürmesini planlıyor? How much do you envisage to that this will I can finish up No, no, no. I don't know. We were discussing <laughs> about whether we should make a break or not. Ay, bir ara ihtiyacı yok değil mi? Var mı? Genel bir ara ihtiyacı var mı? Ha, Sigara. sigara. <laughs> You want to sigara? Let me make one point and then we can take a break at Okay, seven just for for 10 minutes and then we come back and I'll do the post-colonial piece and then... Mm-hmm. Well, and Son birkaç şey daha söyleyeceğim. 7'de ara veririz. 10 dakikalık bir ara veririz. E, ee, postkolonyal bölüme geçeriz. Acaba Sunday. For Sunday. Yeah, Sunday will be enough. Um, I think the, the one, the, the piece that I'm missing, the second strand that I was going to tell you about, I just want to say one thing. Um, and that would be about um, Rod Ferguson. Uh, Rod Ferguson wrote a book called Aberration in Black, Aberration in Black, Queer of Color Critique. And again, notice taking that he takes the negative it takes the negativity that has been cast onto blackness and turns it into a mode of critique. And this is very Fanonian. Mm-hmm. Okay? As opposed to saying, you think we're negative, but we're really good. You know, mm-hmm. it's a refusal of the logic. And instead he says, the black body is cast everywhere as aberration. At the heart of Western philosophy, in order for there to be enlightenment, there must also be darkness. And that darkness is produced in Hegel as a slave, you know, in Heidegger as unbeing. Mm-hmm. And everywhere is inscribed in blackness as negative value. And Ferguson suggests that that aberration that blackness represents must be a force of critique. Mm-hmm. Mm-hmm. Ee, şimdi birkaç tane eksik kalan nokta var. Onları tamamlamaya çalışacağım ara vermeden önce. Rod Ferguson'ın kitaplarına ve çalışmalarına baktığımız zaman Aberration in Black diye bir kitabı var mesela. Bu renk e, renk üzerinden yapılan eleştiri e, kuramında. Ve gene burada da aynı şekilde olumsuz olan bir şeyi alıyor ve dönüştürüyor. Ve bunu bir kritik etme, eleştiride bulunma modu olarak ele alıyor. İşte bu fanoncu dediğimiz akımdır. Yani olumsuz bir şeyi alıp dönüştürme e, eylemi. Yani siz bizim olumsuz bir şey olduğumuzu düşünüyorsunuz, negatif olarak görüyorsunuz ama aslında öyle değil. Yani her yerde siyah bedene baktığımız zaman hep böyle bir e, korkunçluğa işaret eden bir oluşum olarak algılanır. İşte aydınlanmadan bahsedildiği zaman hep karanlık dönemlere atıfta bulunarak aydınlanma e, anlatılır. Hegel'e baktığımız zaman karanlık ve siyah olan köle olarak resmedilmiştir. Heidegger'e baktığımız zaman hani oluştan yola çıkar ve olmayanla atıfta bulunarak karanlığı anlatır. O yüzden de hani siyahilik ve siyahlık hep bu şekilde algılanmıştır ve Ferguson da bunu alıp dönüştürerek tekrar sunar. So the critique of blackness is to show that the, the to show the vulnerability and fragility of whiteness. White power depends upon the abjection of others, just as heterosexual power depends upon the abjection of queerness. In both Butler and Ferguson, when you reveal this, you also reveal how precarious this particular form of power is. Mm-hmm. Okay. Ve e, özellikle de hani her iki kuramcı da bu e, siyahlığın, siyahiliğin eleştirisi bu şekilde yapıldığı zaman aslında beyazlığın ne kadar savunmasız ve kırılgan olduğunu da ortaya koymuş oluyorlar. Yani beyaz o iktidar her zaman ötekine dayanmaktadır. Yani hep diğerine dayanmaktadır. Yine aynı şekilde heteroseksüel olan queer olanın aşağılanmasıyla, iğrençleştirilmesiyle var olabilmektedir. Yani kendi iktidarını ancak diğer siyah olan üzerinden kurabilmektedir. Butler de Ferguson'da der ki eğer bunu ortaya çıkarırsanız aslında ne kadar yaygın olduğunu da fark edersiniz. Okay. Um, Uh, okay, so we're going to move in a moment. We'll take a break and we're going to move to the post coloniality. Um, I think the one, the one last thing I'll, I'll say has to do with the understanding of sexuality in all of this work mm-hmm. is not just as an identity, right? Clearly, mm-hmm. not in Butler, mm-hmm. not in Fanon, not in Ferguson, not in Eng. Rather, sexuality is discursive. It is a vector, a route for discourse about the body on the one hand, but sexuality is also a disordering of the body. Mm-hmm. It's the way in which the body uh, is irrational, um, uh, unpredictable, um, uh, doesn't make sense. Okay? Mm-hmm. And so other rules apply in the realm of sexuality for all of these thinkers. And that's why we use, we, we see sexuality in Foucault as a special category. Mm-hmm. because it becomes a something that conducts power mm-hmm. very powerfully, but not according to the rational logics um, of power as we've understood them. Şimdi e, bunu da söyledikten sonra bir ara vereceğiz ama son bir şey daha söylemek istiyorum. Bütün bu yazarlar işte Butler, Fanon, Ferguson, Eng cinselliği nasıl ele alıyorlar? E, aşikar ki sadece bir kimlik olarak ele almıyorlar. Kimliğin çok ötesinde bir şey olarak ele alıyorlar. E, birincisi bir vektör olarak ele alıyorlar. Yani söylem oluşturmak üzere bir araç olarak kullan kullanmak için bunu ele alıyorlar. Ve e, bunu yaparken de aynı zamanda bedeni kendi yani rasyonel algı sınırlarının dışında bir şey olarak görüyorlar kes, kestirilemez bir şey olarak görüyorlar. Anlamlandırılamaz bir şey olarak görüyorlar. Dolayısıyla hani kimlik olmanın ötesinde, bir kimlik olmanın ötesinde başka kuralların geçerli olduğunu söylüyorlar ve o e, beden düzenini bozuyorlar aslında. Şimdi Foucault'a baktığımız zaman cinselliğe özel bir kategori ayrıldığını görüyoruz. E, beden ve cinsellik aslında iktidar elde eden, iktidarı kullanan bir öznedir. Ama e, herhangi bir şekilde bizim algılarımızın kestirebileceği bir düzen, bir rasyonalite içerisinde bunu yapmaz. İşte bütün bu yazarlar, e, biraz önce bahsettiğimiz Foucault, Ferguson, Fanon, e, Eng hepsi, bütün bu kuramcılar bunu söylüyorlar. Okay. Yeah. Take a break. Yeah. Five. Beş dakika olabilir mi arkadaşlar? Çok kısa biliyorum ama beş dakikayı geçmezsek çok mutlu oluruz. İçe içe içimi. Ama, ama orada genelde bolşevizm alan yani öğlen ama tamare yapacak. Çünkü yemeği onu bekletiyoruz yemek Kaçta dediğiniz yemeği? Ee, yedi buçuk demiştik ama ben mesaj attım şeye yedi buçuk biraz geçeceğiz dedim Hayriye'ye. Yani sekiz yapabilirsek iyi olur. Hani sekiz bile yani 7 şey yapabilirsek pek mümkün olmayacak gibi. Hani o yüzden en azından 5 dakika yapalım diye aslında. Ama ben Tamam diğer programı da birlikte yaptık ya. Şey başlatabiliriz. Okay, great. Hadi bakalım başlıyoruz. All right, so um, I'll also say a little bit about my work uh, in this uh, next piece um, so that I can tell you how what I think about fits into this trajectory, okay? Mm-hmm. Um, and I'll, I'll just end with that, saying a few things. Hı-hı. Mm-hmm. Çok kısaca ben kendi çalışmalarımdan da bahsedeceğim. Yani bütün bu bağlama, bütün bu izleye benim çalışmalarım nasıl oturuyor? And the, the reason I wasn't focusing on my work is because um, queer theory is a big field, and I'm here and I will we'll be speaking on Sunday. Mm-hmm. Uh, and I feel that there are lots of works that you don't hear about mm-hmm. in Europe, uh, and that that the work on race and sexuality is the most important work to come out of the U.S. Mm-hmm. That's why I'm focusing on it. Mm-hmm. Ee, şimdi özellikle kendi çalışmalarımdan bahsetmememin de bir nedeni var. Çünkü queer kuram o kadar büyük bir alan ki ben bugün konuşuyorum, pazar günü de konuşacağım. Ee, ama öte yandan hani Avrupa'da çok fazla duyulmayan e, konu var ve bu e, cinsellik ve ırk konusu Amerika'daki kuramcıların geliştirdiği en önemli konulardan bir tanesi ve çok fazla çevrilip yaygınlaşan kuramlar da değil. O yüzden de özellikle onlardan bahsetmek istedim. Okay. So um, I'm going to try to just very quickly tell you about this post-colonial piece that I think is quite important in relationship to the kinds of protest uh, culture and, and political struggles that people are engaged in here. şimdi de bu hani üç kol olduğundan bahsetmiştik. Üçüncü koldan bahsedeceğim. Postkolonyal yapılardan. Özellikle de hani bu bölgedeki o protesto kültürünün ve siyasi mücadele mücadelelerin e, çok önemli bir yansımasının olacağını düşünüyorum. So um, obviously the main text on uh, post-colonial theory that we tend to refer to when we're talking about political protest is Spivak, uh, Spivak's essay, Can the Subaltern Speak? Şimdi tabii ki hani post kuramdan bahsettiğimiz zaman, bu protesto kültüründen bahsettiğimiz zaman en önemli yazılardan bir tanesi Spivak'ın Mağdunlar Konuşur mu adlı makalesi. And and the main the main argument in that text is not to say yes, of course the subaltern can speak. Mm -hmm. Okay? But is to remind us that what counts as speech mm -hmm. already silences mm -hmm the, the constituents to whom we refer as subaltern. Okay? So it is what we understand as political speech already silences those people we call subalterns. Şimdi tabii ki bu metindeki argümana genel olarak baktığımız zaman Spivak'ın bu metnine e, buradaki argüman şu değil. Evet tabii ki mağdunlar konuşur diye bir şey ortaya atmıyor. Aslında bize bir şey hatırlatmaya çalışıyor. O da şu, hani bizim konuşma olarak adettiğimiz şey, konuşma olarak tasvir ettiğimiz şey aslında yapıldığı andan itibaren zaten mağdun olarak tanımladığımız kesimleri suskunlaştıran, susturan bir eylem. Yani bizim siyasi konuşma, siyasi söylem olarak adettiğimiz şey yapıldığı anda zaten mağdunu suskunlaştıran bir eylem. So I'll give you um, two examples from her text of subaltern speech that cannot appear as speech. And then I'll give you the example from my text, from my work. Şimdi ben e, Spivak'ın metnine dayanarak iki tane örnek vereceğim. E, hani konuşma dediğimiz şey nedir? Hani madunun konuşması nasıl tasvir edilir? Bir de kendi çalışmalarımdan örnekler vereceğim. So in the essay, Spivak talks about women who commit suicide in India in the 19th century by throwing themselves on the husband's funeral pyre, as if to say, without my husband, it's I'm nothing, so I die. E, bu konuşmalardan bir tanesi yani bu söz söyleme biçimlerinden bir tanesi bir bakın makalesinde e, Hindistan'daki kadınlara dair bir örnek. Kadınlar 19 Hindistan'daki kadınlar 19. yüzyılda bir konuşma biçimi olarak kendilerini ölen kocalarının yanan bedenlerinin üzerine atıyorlar yakmak için ve hani o olmadan ben asla yaşayamamın e, söze dökülüşü o. And in relationship to this uh, widow suicide, both the colonial authorities in India in the 19th mm-hmm. century and white feminists uh, later on reading colonial texts agree that this is a terrible thing that the Indian widow throws herself on the husband's funeral pyre. Ve e, bunu daha sonradan değerlendirenler yani dul kadının kendisini bu şekilde kocasının yanan cesedin üstüne atmasını değerlendiren kolonyal yetkililer, otoriteler ve beyaz feministler bunun korkunç bir şey olduğunu söylüyorlar. But Spivak says, you know, What does it mean that both the colonial authority and white feminism want to save the subaltern subject from a fate she has chosen? Mm-hmm. Ama bir baktım şunu soruyor. Daha doğrusu şöyle düşünmeye davet ediyor bizi. Hem bu kolonyal iktidarın hem de beyaz feministlerin bu Hintli kadının kendi iradesiyle yaptığı eylemi korkunç bir şey olarak nitelenmesinden biz ne anlamalıyız? What if that suicide was speech? Yani biz bu intiharı bir intihar olarak değil de bir konuşma biçimi olarak görürsek ne olur? And what if it's speech that you or I or the colonial authorities or white feminists simply can't understand? Ve ya bu yapılan şey yani ya bu konuşma ne senin ne benim ne o kolonyal iktidarın ne de o beyaz e, feministlerin anlayamadığı bir şeyse. And with this example, she points to the fact that we only accept as speech protest that comes in a form that we authorize. Mm-hmm. Ve bu örnek üzerinden de Spivak şunu söylüyor. Protesto aslında yani konuşma olarak tanımladığımız şey sadece hani iktidar olarak bizim tanıdığımız protesto biçimlerinde olan şeydir. So similarly in the Occupy movement when the people who were occupying um, Zuccotti Park or Gizi Park when they said, We don't want to make demands, we just want to be here together. The state can't recognize mm-hmm. that as protest and so dismisses it and begins to use force to remove people. Mm-hmm. Mm-hmm. Right? Ve tıpkı buna benzer bir şekilde aslında işgal et hareketinde bunun benzeri bir örneğini görüyoruz. Yani Zucati Park'ta da Gezi Parkı'nda da insanlar bir araya geldikleri zaman eskiden yapılanın aksine aslında talepte bulunmadan biz sadece burada bir arada bulunmak için bulunuyoruz dediler ve devlet onu bir protesto biçimi olarak tanımlayamadığından dolayı ne yapacağını bilemedi ve e, insanları dağıtmaya, şiddet kullanarak dağıtmaya, e, dağıtmayı tercih etti. This is a Butlerian problem with a Fanonian answer. Okay? Şimdi bu aslında Fanoncu cevabı olan Butler'cı bir olgu. The Butler, Butlerian problem is what if I can only come into recognition if I present myself in your terms? Şimdi Butler'cı bir sorun, Butler'cı bir olgu. Butler'cı sorun olmasının sebebi şu. Ee, ben ancak ve ancak senin bana dayattığın koşullar çerçevesinde e, ke, tanımlanacak şekilde kendimi ortaya koyabiliyorsam bu durumda ne yapmalıyız? And Fanon says under those circumstances I will not become anything. I will unbecome. Fanon da diyor ki eğer koşullar buysa o zaman ben hiçbir şey olmayacağım. Hiçlik olacağım. And that's the basic premise of the queer art of failure the book that I wrote. is that there is a politics embedded in failing and not being and refusing and passivity that is not immediately accessible to mainstream understandings of the political, but that in this day and age might be the better tactic or strategy. Ve işte e, benim yazdığım kitapta da Queer and a fail, Failure. Türkçesi e, çuvallamanın, queer, sanatı. sanatı. E, çuvallamanın queer sanatı olarak tercüme edilen Queer Art of Failure'da da benim dayanak ol, aldığım nokta bu aslında. Yani bugün artık hani bir politika yapma biçimi olarak başarısız olma, reddetme, pasif olma kullanıldığı zaman bunu tanımayanlar tarafından erişilebilir olmuyor. Yani her zaman o politik olanı ana akım politik olan olarak tanımlayan taraflar buna erişemiyorlar, bunu anlayamıyorlar ama belki de hani bu çağda, bugün de bu tarz bir başarısızlık, reddetme ve pasiflik bir taktik veya bir strateji olarak kullanılabilir ve kullanılmalıdır. So for example, if the state says we will give you rights, gays and lesbians and trans people if you get married, right? You can have those rights as long as you conform to this understanding of social relation, marriage, then the queer, the, the fail, the, the failure response would be to say, you know, then I see, I choose not to be recognized by the state. Mm-hmm. I refuse to be recognized by the state. I would rather not be recognized than have to appear in the form of the married couple. Mm-hmm. Yani bir örnek üzerinden gidelim. Mesela eğer devlet size şöyle bir şey söylüyorsa işte geyler, lezbiyenler ve translar e, sizlere bir takım haklar vereceğiz ama bunu ancak ve ancak hani evlilik çerçevesi içinde kabul edilen normlar çerçevesinde yaparsanız bu haklara sahip olacaksınız dedikleri noktada hani o bilinen tanınan sosyal ilişkiler çerçevesinde bu hakların verileceğini dayattıkları noktada o queer başarısız olma tepkisi şöyle bir tepkidir. Eğer koşullar buysa o zaman ben hiçbir şekilde bu devlet tarafından tanınmayı e, kabul etmiyorum. Bunu reddediyorum ve bu de, devletin karşısında var olmayı reddediyorum. then I make three points, okay, on the basis of that. Um, one, that we should look at counterintuitive forms of protest for more effective strategies. Okay? Mm-hmm. Counterintuitive as in not doing anything, not making demands, passivity, unbecoming, unbeing, uh, you, you, um, failing, literally embracing failure. That should be our critical vocabulary rather than being recognized, demanding, um, appearing, asking for rights, all of that propulsive politics leads us right back into neoliberal logics. Dolayısıyla hani bu noktadan yola çıkarak benim kitabımda da söylediğim şey şu, e, vardığım nokta şu. E, hal böyleyse o zaman bizim o her zaman hani içsel bir şekilde ortaya koyduğumuz protesto biçimlerinin ötesinde, dışında bir şeyler yapmamız lazım. Nedir bu yeni yapılması gerekenler? Bir şey yapmama, bir şey talep etmeme, pasif olma, olmama hali, bir şeye dönüşmeme hali, oluşmama hali, başarısız olma hali, başarısızlığı kucaklama hali gibi durumlar. Neye karşı? İşte e, tanınmaya, talep etmeye, görünür olmaya çalışmaya, bir şey talep etmeye, hak talep etme karşısında Bunları tercih etmeliyiz. Çünkü aksi takdirde o neoliberal e, mantığın gene kıskacının içine girmiş oluruz. And most of my examples of that come from art rather than from contemporary protest or come from contemporary protest movements that use art. And that's at the moment most very effective radical movements use some kind of aesthetic protest, participatory Uh, aesthetic protest form. Um, uh, and I argue for that precisely because conventional protest does not work anymore. Ve e, bunu yaparken de aslında sanata dayanarak yani sanattan örnekler vererek bunu kurmaya çalışıyorum. Çünkü bütün e, hani çağdaş protesto hareketlerinden değil sanattan örnekler vermeye çalışıyorum. Aslında baktığımız zaman hani pek çok çağdaş protesto hareketinde de sanatın kullanıldığını görüyoruz. Yani e, en etkili bir şekilde en radikal hareketlerde hep bir estetik unsuru var. Yani estetiği kullanarak protesto ya, yapmak e, unsuru var. Buradan da tabii katılımcı estetikten bahsediyoruz. Bir şey oluşturma kültüründen bahsediyoruz. Bunu önermemin sebebi de o bildiğimiz geleneksel protesto biçimleri artık işe yaramıyor. And then secondly I say that we have to that literally the LGBT movement must fail. Okay. Ve ikinci ikinci vurgu yaptığım konu ise şu. Kelimenin tam anlamıyla LGBT hareketi başarısız olmalıdır. Başarısız olmak zorundadır. It must fail because its goals now are simply to be incorporated into neoliberal mechanics of success. Hı hı. Ve e, neden başarısız olmalıdır? Çünkü şu anki hedeflerine baktığımız zaman aslında o liber, e, neoliberal başarı mekaniklerine eklemlenme talepleri vardır. O yüzden de başarısız olmak zorundadır. Um, and I I give a little history in that book of all kinds of ways in which gays and lesbians and, uh, uh, and even trans people have been incorporated into extremely conservative movements. For example, there were many, many cases of gays and lesbians who signed on to fascism, to Nazism in the 1930s and 40s, for example. Right? Mm-hmm. So just because you're gay, lesbian, or trans doesn't mean that you're an enemy of fascism by any means. Mm-hmm. mm-hmm. Ee, neden bunu söylüyorum özellikle? Bir de tarihsel örnekler veriyorum kitabımda. Ee, sebebi şu, pek çok gay, lezbiyen ve hatta pek çok trans birey son derece muhafazakar bir takım hareketlerin içinde kendilerini bulmuşlardır ve bunları benimsemişlerdir. 1930'larda ve 40'larda Nazi hareketinde, faşist harekette yer alan çok sayıda gay ve lezbiyen vardır. Dolayısıyla sırf gay ve lezbiyen olduğunuz için nazizme veya faşizme karşı çıkıyorsunuz diye bir çıkarımda bulunmak mümkün değil. And finally in the book, I argue for a kind of um, politics of absurdity. And I I encourage people to be silly, ludic, childish, immature, all of the things that fall outside of the logic of serious protest, we should engage. And for my archive, I use animated films for children to give us some examples of the power of the ludic or the, the playful. Mm-hmm. Ve e, bir başka şey daha söylüyorum kitapta. O da şu e, politikliğin absürtleştirilmesi, saçmalaştırılması. Yani çocuksulaştırılması, oyun haline getirilmesi, çılgınlaştırılması. E, bunun da sebebi şu artık hani her zaman algıladığımız o ciddi protesto biçimleri bir işe yaramıyor. Dolayısıyla ondan artık sıyrılmalıyız ve mümkün olduğu kadar hani çocuksu ve saçma e, bir takım eylemler içine girmeliyiz. Ve bununla ilgili olarak da çocuklar için bir takım animasyon filmlerinden örnek veriyorum. Yani o oyuncu hale nasıl getirebiliriz e, protestoyu, oyun haline nasıl getirebiliriz? So you can see my work is aligned with this other work that I've been discussing in the sense that I refuse lesbian gay politics to the extent that it simply props up white normative subjectivity again. I embrace the negative, and it's something I've been talking about throughout. And I try to characterize po- political protest in terms of these counterintuitive acts that, the, the, that literally cannot speak in conventional political terms. Ve e, hani kitabımda yaptığım şeylerden bir tanesi biraz ön, deminden beri bahsettiğim gibi e, bir takım şeyleri reddetmek yani o gay ve lezbiyen mücadelesindeki e, bir takım e, hareketleri reddetmek çünkü bunlar her zaman olduğu gibi o beyaz normatif öznelliğe bizi sıkıştırıyor. Dolayısıyla bunların reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum ve söylüyorum. Yine aynı şekilde olumsuz, negatif olanı kucaklamak gerektiğini düşünüyorum ve bunu yazıyorum. Ve aynı zamanda da hani o siyasi söylemi e, nitelendirmeye çalışıyorum ve e, son en son ne, ne dediğini şey yaptım. Geleneksel politikada konuşamayanlara. yani o geleneksel politikalarda konuşamayanlara aslında e, yer verilmesi gerektiğini söylüyorum. Hani konuşmanın, konuşma biçimlerinin daha farklı algılanması gerektiğini söylüyorum. Okay, so my last, the last thing I want to say is about this book that I mentioned at the beginning, Europe, Europe's Others by Fatima Fatime Altayi. Okay, and I'll end with this. şimdi en son olarak da hani en başta atıfta bulunduğum bir kitap vardı Avrupa'nın Ötekileri diye. Hı. Bu Fatima El Tayyip adlı kişinin yazdığı. Bundan da bahsedeceğim. Ondan sonra toparlayacağım. And I want to say that like the other books I've been discussing by Kara Keeling and Rod Ferguson and David Eng, this is a very theoretically complicated book. But like the others, I'm boiling it down to <laughs> one or two arguments, and I apologize for simplifying what comes actually in a very, very um, elaborate, beautiful, theoretically complex form. But for our purposes, I, I'll give it to you in like two or three different points. E, bu bölümde anlatacaklarım da aslında biraz önceki kuramcılara yaptığıma benzer bir şey olacak. Yani o Keeling'in, Fer Ferguson'ın, Eng'in e, kuramlarını anlattığım sırada çok basitleştirerek, çok indirgeyerek anlamıştım, anlatmıştım. Yine aynı şekilde bu son derece komplike bir kuram ama bu argümanları indirgeyeceğim aslında. Birkaç noktaya özetleyeceğim. Aslında son derece böyle kuramsal olarak karmaşık ve çok e, şahane bir biçimde sunulan bir eser olmasına rağmen birkaç konudan bahsederek kapatacağım. So the archive of this book is comes from queer Muslim groups in Europe who engage in uh, political organizing that is not recognized by the state. Mm-hmm. Okay, it's very much in line with what I've been setting up so far in a post-colonial frame. Mm-hmm. Queer Muslim groups like Strange Fruit in Amsterdam, uh, Kanakatak in Berlin. Uh, there's a group in Zurich. Um, groups that are primarily queer, Muslim, uh, uh, activists who engage in politics that are unrecognizable either to mainstream gay lesbian activists or to uh, um, the state. Şimdi kitabın e, özüne baktığımız zaman çıkış noktasının şu olduğunu görüyoruz. E, Avrupa'da yaşayan queer Müslüman gruplar, queer Müslüman Avrupalılar ve bu kişiler kendilerine devletin ya da ana akım oluşumların tanıyamayacağı bir siyasi örgütlenme biçiminde sunuyorlar. Yani o biraz önce deminden beri bahsettiğimiz o postkolonyal çerçevede algılanabilen ve anlaşılabilen e, politikleşmenin dışında bir şekilde sunuyorlar. Dolayısıyla da hani e, Strange Fruit diye bir oluşum var mesela Hollanda'da. Kanakitak var gene e, Berlin'de, Zürih'te bir grup var. Avrupa'daki bu queer Müslüman aktivistler ne ana akım gay lezbiyen gruplar tarafından ne de iktidar tarafından tanımlanamayan, fark edilemeyen bir siyasi eylem içindeler. And these groups are important to El Tayyip precisely because they are seen as a contradiction in terms to be queer and to be Muslim, right? Ve e, El Tayyip kitabında bu grupların özellikle hani e, kelimenin tam anlamıyla kendi kendine çelişen gruplar olduğunu söylüyor. Çünkü hem queer olarak tanımlıyorlar kendilerini hem Müslüman. But they are able these groups to attack both the racist state and Islamophobic gay groups. Ama e, böyle olduğu için de iki türden saldırıya geçebiliyor bu gruplar, bu queer Müslümanlar. Bir yandan ırkçı devlete karşı bir saldırıya geçebiliyorlar. Öte yandan da İslamofobik gay gruplara karşı saldırıya geçebiliyorlar. Okay. And the framework that El Tayeb uses is really important because um, and this is why I say it's a very complicated book is because first of all before we get to the queer uh, Muslim groups she gives us a quick history of European nationalism and how it continues to center white subjects, mm-hmm. straight and gay. Ve e, El Tayyip'in biraz önce söylemiştim aslında çok karmaşık bir kuramsal çerçeve çiziyor diye. Çok önemli bir çerçeve çiziyor ve kitabında aslında bu queer Müslüman gruplardan baş, bahsetmeden önce Avrupa'daki e, o ulusalcılığın nasıl oluştuğunu, nasıl doğduğunu ve o ulusçuluk sisteminin aslında hani beyaz e, beyaz heteroseksüel özne üzerine kurulu olduğunu söylüyor. So noting that um, most discussions of nationalism in Europe come back to at some point the Holocaust, mm-hmm. right? she asks, why is it in a post-Holocaust Europe that we still have all of the lingering structures of white supremacy. Mm-hmm. Why? Why the obsession with the Holocaust on the one hand, but on the other hand, we don't get rid of the structures of thought that lead to the Holocaust, including the equation of whiteness with the, the citizen mm-hmm. subject, right? Yeah. Mm-hmm. Ve e, bunu yaparken de yani bu e, ulusçuluğun, nasyonalizmin irdelemesini yaparken Yahudi soykırımına göndermede bulunuyor ve şöyle diyor kitabında e, nasıl oluyor da hani Yahudi soykırımı sonrası bir Avrupa'da bir yandan Yahudi soykırımı nasıl oldu da oldu diye bir obsesyon varken Öte yandan da o dönem hakim olan o beyazın üstünlüğünü e, öngören, beyazın üstünlüğünü savunan yapıların aynısını, o düşünce yapılarının aynısını bugün hala muhafaza ediyoruz diyor. Yani nasıl oluyor da hala o ulus anlayışını da, e, devlet yapılarını da beyazın, beyaz öznellik üzerinden kurabiliyoruz diye soruyor. So, to put this another way. Why, in, a, in an era, in a post-Holocaust era where we use the Holocaust to mark a break, right? Why is it Islam that becomes the figure of danger to European nations as opposed to the white Christian? If the Holocaust was perpetrated by and on behalf of the fantasy of a purified white Christian nation, as it was, right? In not only in Germany, uh, but also in the Ukraine, in Norway, in Finland, to a certain extent in Italy. Why does white Christianity not then become the locus of all of our terror and all of our rage and all of our paranoia? Why, at that moment in a post Holocaust era, does the Muslim become the focus of the nation's anxiety. Mm-hmm. And this argument is made in a very compelling, careful way, by the way. Mm-hmm. Ve e, bir başka şekilde söylemek gerekirse sorduğu soru şu. Nasıl oluyor da Yahudi soykırımı gibi bir olay sonrasında e, bu yeni oluşan dünyada, yeni oluşan Avrupa'da bir yandan Yahudi soykırımı nasıl oldu da oldu diye sorarken çünkü aslında o soykırım bir kırılmaya işaret etmelidir. Hani o zaman öyleydi, bu zaman farklıydı gibi bir olguya işaret etmelidir. Nasıl oluyor da hani beyaz ve Hristiyan olan yerine biz o öfkenin, o anksiyetenin, o e, tedirginliğin merkezine bu sefer Müslümanları alıyoruz diye soruyor. Çünkü e, Yahudi soykırımının arkasındaki ideal beyaz ve Hristiyan bir e, ülke yaratmak, beyaz ve Hristiyan bir Avrupa yaratmaktı. Hem Ukrayna'da, Norveç'te, Finlandiya'da bir dereceye kadar İtalya'da e, savunulanlar bu yoldaydı. O yüzden de soru şu hani paranoyamızın, öfkemizin, o dehşetimizin odak noktası neden beyaz Hristiyan değil de Müslüman? Ama tabii çok karmaşık ve çok güzel bir şekilde bu argümanları öne sürüyor biraz önce anlattığım gibi. And, and the history that Tayyib uses, El Tayyib uses is the history of German colonialism, mm-hmm. which precedes the modern persecution of the Jews in Germany, such that German colonial ventures in Southwest Africa in the late 19th century already produced ge- genocidal circumstances there. Okay, so rather than seeing the eliminationist anti-Semitism directed at Jews as the the, the, the, the apex of European racism. El Tayyib suggests that we have to read this anti black colonial genocide alongside the anti Semitic genocide in order to take aim at the white Christian nation. E, ve El Tayyip bu argümanları ortaya koyarken şöyle diyor hani biz eğer bugün olanı anlayabileceksek o Alman kolonyalizmin E, kolonyalizminin başladığı döneme gitmeliyiz. Yani modern e, dönemi anlayabilmek için aslında çok daha önceden başlayan ve e, Güneybatı Afrika'da 19. yüzyılda gerçekleştirilen bir başka soykırıma dayanarak bunları çözümleyebiliriz diyor. Ve bugünkü antisemitizmin yani e, o dönemki antisemitizmin aslında Yahudilere karşı bir birikim, bir nefret birikimi sonucu ortaya çıkmadığını Tam tersine çok daha önceden meyvelerinin olgunlaşmaya başladığını, dolayısıyla da hani o, o antisemitizmi e, anlayabilmek için, bugünü anlayabilmek için hem siyahlara karşı o kolonyal e, düzeni anlamamız gerektiğini, bir yandan da antisemitizm Yahudi soykırımını anlamamız gerektiğini, şey, bu ikisini birlikte ele alır, alabilirsek ancak hani beyaz ve Hristiyan olanın bizim odak noktamız olduğunu anlayabileceğimizi iddia ediyor. And so the racialization and discrimination against Turkish guest workers in Germany, the uh, oppression and exclusion of South Asians in England, the uh, racism against North Africans in France, right? These are the markers of modern nationalism that is continuous with pre Holocaust white nationalism. Okay, so we are we are continuing the project of white nationalism in all of these nations, precisely because nationalism is always a fiction. There's nothing real or true about the idea that the nation is these families speaking this language, characterized by these physical features. Those are always fictions, right? That's always a story we tell ourselves about what we have in common. So the post Holocaust response should have been to tell the story of the nation as already diverse. Mm-hmm. That should have been the story. If that was the story, then we would not have these new racialized sites of persecution, marginalization, and oppression. Mm-hmm. And so for her, the queer Muslim mm-hmm. subject becomes the building block for a new imagining of mm-hmm. solidarity and community. I'll stop there. <laughs> Ve e, bugün baktığı zaman da incelediği şey bu ayrımcılığa uğrayan, ırkçılığa uğrayan Türk işçiler Almanya'daki. Yine aynı şekilde İngiltere'de baskı gören, e, zulüm gören Güney Asyalılar. Yine benzer şekilde Fransa'daki e, Kuzey Afrikalılar ırkçılığa maruz kalan. Ve diyor ki kitabında aslında baktığımız zaman e, o Yahudi soykırımı öncesi yükselen nasyonalizmin bir devamını görüyoruz biz burada. Devamlılığına tanık oluyoruz. Ve e, bu ulus kavramını, ulus devlet kavramını devam ettirmemizin sebebi aslında, devam ettirmeye çalışmamızın sebebi aslında bunun kurmaca olması. Yani bu mücadeleliği vermemizin sebebi aslında hani hepimizin tek bir aileden geldiği, bu ulustaki insanlar tek bir aileden gelmiştir tek bir dili konuşmaktadır. Belli bir takım fiziksel özellikleri sahiptir. Önermelerinin bir kurmacadan, bir kurgudan ibaret olduğu. Bunu öne sürerek diyor ki aslında bunun değişmesi gerekiyordu Yahudi soykırımından önce. Soykırımla beraber aslında bizim hani kendi coğrafyalarımızı ve uluslarımızı hali hazırda çeşitlilik içeren oluşumlar olarak tanımlamamız gerekiyordu artık diyor. Dolayısıyla da hani bugün gördüğümüz o ayrımcılık baskı, marjinalleştirme eylemleri aslında o dönemden beri süre gelen ve bu ulus algısı üzerinden yürüyen konulardır diyor. Ve tam da bu nedenle o queer Müslümanlar üzerinden, queer Müslüman özneler üzerinden e, kurmaya çalışıyor ve bunların e, asıl hani o, o kurmaya çalıştığı şeyin tuğlaları olduğunu söylüyor. Hani dayanışma kültürünün, o çeşitliliğin, topluluk kültürünün gelişebilmesi için bunun üzerine, bu yapı taşının üzerine e, daha fazla şey koymamız gerektiğini söylüyor. Yeah. <laughs> so, um, comments, thoughts? Herhangi bir düşünceniz, görüşünüz var mı? cinsellik e, tartışmasıyla bütün bunların bağlantısına ilişkin birkaç bir şey söyleyeceğini söylemişti. Onu you atlamış said that you would also be saying a couple of things about how all this links, links to sexuality. Are you going to mention that? Well, uh, yes, as I said, to, to say that um, um, the way in which we have organized sexuality, mm-hmm. uh, hetero versus homo, is also one of these fictions that makes mm-hmm. the regulation of populations easier. It's mm-hmm. another one of these bio, just as we say, the nation is really these people right? It's really these white people who speak this language. Um, that's a fiction. But it's also a fiction to say that there's something natural about the hetero homo division. Um, and so sexuality is one of these biopolitical sites that in no way guarantees political rebellion. Mm-hmm. Right? So, I mean, this is how you get to the Fatima al Taib argument mm-hmm. is that to be gay or lesbian is not at odds at all with being a good citizen subject of the mm-hmm. white nation. And so sexuality is being regulated here according to the dictates of identity. Um, but what we want to do is sort of break down the identity politics that um, we have built around this fantasy of the sexual subject. Mm-hmm. E, aslında tam da bu biraz önce bahsettiğime benzer şekilde bahsedebilirim cinsellikten. cinselliği düzenleme biçimimize baktığımız zaman onun da aslında yapay olduğunu görüyoruz. Yani o hetero ve homo ayrımı. Biraz önce ulusla ilgili söylediklerime benzer bir şekilde yapay bir ayrımdır aslında. Yani biz nasıl ki hani ulus kavramını bu beyaz insanlardan oluşan, bu dili konuşan, bu aileden gelen, kavimden gelen kişilerdir diye yapay bir biçimde tanımlıyorsak aslında hetero ve homo ayrımını da benzer bir yapaylıkla yapıyoruz ve neden yapıyoruz? İşte nüfusları bir takım düzenlemelere tabi tutabilmek için, bu kolay olduğu için ve sanki doğal olan buymuş gibi yani doğal bir ayrım varmış gibi e, bir dayatma söz konusu. O yüzden de hani bir biyopolitik cinselliğin bu şekilde biyopolitikleştirilmesinin bir anlamı kalmıyor. Ve e, yine aynı şekilde o Fatima El Tayyip'in kitabında söylediği gibi bu şekilde bir ayrım yapıldığı zaman da siyasi bir başkaldırı olacağının garantisi de yok. Neden yok? Çünkü örnekler verdik. Hani e, hetero, hetero homo ayrımında hani gay ve lezbiyen olup da iyi vatandaş olup, iyi vatandaş ve teba olup e, devletin istediğini yapan örnekler de var. Dolayısıyla da hani bu kimlik üzerinden yapılan siyaseti bizim yıkmamız gerekiyor. and you somehow linked it, linked it to pacifism, eh, and there are some passive eh, eh, passivity. yeah, passivity. passivity. Sorry, I'm sorry. No, passivity. Yeah, that's my my, my mistake. and there are still loopholes there that I don't understand. ve terapiden kadar anlamda olamıyorum. Çünkü sonuçta hani olarak nasıl çevir, şey hani daha düşünsel düzeyde bir e, yıkıcılık belki, konstruktif bir yaklaşım. Ama e, bu hani tamamen e, Fanon'un ima ettiği anlamda şiddet tamamen dışlıyor mu gerçekten? Çünkü hani öyle koşullar var ki e, bir asimilasyona karşı direniş e, külliyen sistemi reddetmenin bir yolu bazen hani fiziksel şiddet diye düşünüyorum ben. Olabilir Amerikalıların bugün savaşan e, bu anlamda antikolonyal, antikolonyal pek çok e, hareketin e, hani bu kadar e, söylemsel bir dekonstrüksiyon üzerinden bir politik stratejiyle baktığında çok da e, dışsal bir aktör olarak gelebilirler. Nitekim Türkiye'de de böyle bakmak mümkün ve böyle de bakılıyor örneğin Kürt hareketine. E, Hani bu yıkıcılığın çok başka, çok bir sürü versiyonları olabilir. Bir tanesi tanımın, bir tanesi belki pasivity üzerinden kullanılabilecek bir alternatif bir şey. Ama bunlar birbirlerini dışlıyorlar mı? Mm-hmm. Uh, my question is about how, to what extent, how we actually distance ourselves from that understanding of Fanon that you have to have destruction and that therapy is not Uh, is, is, it doesn't serve the aim because it seems to me that the passivity that you are talking about is something that is more in, in line with the with the mental line of thought. It is mental. So does that necessarily mean that violence is to be excluded? Because there are so many situations where an assimilation of uh, people in a country brings with it a physical uh, physical violence, which, as a matter of fact, destroys the system. So, uh, and I believe that many anti colonial movements in Europe today, as well as in Outside. Turkey, are, are actually uh, using this deconstruction discourse. But is it possible to say that these two are exclusive of one another? I mean, physical violence and this passivity of the, of the mental order. So, mm. are these two dis- exclusive of one another. And the Kurdish movement movement in Turkey, for example, is an important mm-hmm. example of this. Uh, and the second thing. Uh, uh, the, the, strategy that you were talking about with regard to passivity. Mesela for example, in alternative social movements, there are groups that do not adopt passivity, but they adopt different means. They use the system. There are reformist activities that are not necessarily that do not necessarily adopt passivity. I mean, I'm calling it reformist if we have to define it as something. So my question is isn't this diversity a good thing? Don't they actually nurture one another? So if we're going to talk about a delineation of a strategy, we also have to have the existence of the others. I mean, it, it has to be uh, important. Yeah. So very quickly, the Fanon was engaged in a very particular struggle. Hı hı. Yani çok hızlıca hemen anlatacağım. Fanon aslında çok böyle e, kendine özgü bir mücadelenin içinde yer alıyordu. But, but we do see that without anti-colonial violence, it is very hard to bring these systems down. Ama öte yandan şunu görüyoruz, hani o antikolonyal şiddet olmadan bu sistemleri yıkmak da mümkün, e, zor. It's not as if France was just willing to say, oh okay, now we will recognize the sovereignty of Algeria. Yani Fransa böyle durup dururken bir gün kalkıp da evet şimdi Cezayir'in bağımsız olmasına karar verdik, tanıyacağız bu bağımsızlık mücadelesini demedi. And in the US, the US government on its own was never going to say to black people in the 1960s, okay, now we recognize your rights. That was not going to happen. Amerika Birleşik Devletleri'nde de birdenbire e, 1960'larda Amerikan devleti kalkıp siyahlara evet biz artık sizin haklarınızı tanımaya karar verdik demeyecekti birdenbire. Böyle bir şey olmayacaktı. So most radical movements requires some relationship to violence. O yüzden de en radikal hareketler her zaman şiddetli bir şekilde ilişkilendirilmiştir. But the other question about whether you have to have a diversity of activist strategies, which seems right, um, it's just that we tend to privilege the strategies we already recognize and which, by the way, have already been incorporated into the status quo. Uh, and will, at this point in time, with this global neoliberal collectivization of power in the hands of the financial elites, reform is not going to do it. İkinci sorunuza gelecek olursak hani bu aktivizm çeşi, e, stratejilerini çeşitlendirmek iyi bir şey değil mi aslında diye sordunuz. Ee, bir yandan öyle ama öte yandan da zaten hali hazırda tanınır olan o bilinen ve kabul edilen o aktivist stratejiler e, itibar görmektedir. Yani onlar da zaten statükonun içinde yerleşik hale gelmişlerdir. Yani bu küresel neoliberal kolektif e, mali elitlerin içerisinde reform bir işe, işe yaramayacaktır aslında. Whereas, for example, in relation to gentrification, mm-hmm. if we all decided, no, we boycott buying houses, you can bring down the housing market that way mm-hmm. by doing nothing. Ama mesela e, şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu soylulaştırma çalışmaları ve stratejileri e, bağlamında biz hiçbir şekilde ev satın almadan, hiçbir şey yapmadan e, or sorry Konut piyasasını. Konut piyasasını yıkacağız dediğiniz zaman o biraz önce söylediğim şeyi yapmış oluyorsunuz aslında. Bir şey yapmadan bir şey yapmış oluyorsunuz. Or if students are now weighed down by debt. If you say, you could say, we need to reform this system. That'll take years. You could just say, don't anyone pay their debt back. Ya da mesela şu anda öğrenciler borçlarını geriye ödeyemedikleri için bir mali yıkım yaşıyorlarsa reform yapacağız biz bu sistemi iyileştirmek için dediğiniz noktada yıllar alacaktır bu. Ama şunu yaparsanız hiç kimse borcunu ödemesin derseniz bu bir değişim yaratır. And there's a really good reason to do that. You could say, why do you owe the state for your education? Ve bunu yapmanın da çok makul gerekçeleri var aslında. Çünkü şu sorunun cevabını aramak lazım. Siz kendi eğitiminiz için neden devlete borçlanıyorsunuz? So you can see by not paying, not buying, not consuming, that's a boycott is a kind of passive strategy. So passivity, sometimes rather than activity, activism, right, is the the right way to go. Mm-hmm. But we've already dismissed that set of strategies. That's all. Yani dolayısıyla hani gördüğünüz gibi ödemeyerek, satın almayarak, tüketmeyerek yaptığımız şey boykottur ve boykot da aslında pasif bir stratejidir. Pasif bir direniştir. Yani onun karşısında da aktivizm vardır ve bu pasif stratejilerde aslında gidilmesi gereken doğru yollar. Şey, ben şey demek istiyorum. LGBT hareketi başarısızlığa uğramalı cümlesi benim için etkileyiciydi. has to fail. Hani And that was very that had a great influence on me. Ee, tanınma ve hak kazanımına e, eninde sonunda liberal politikalara e, işine geleceğini söylemişti. Uh, özellikle ABD'deki evlilik eşitliğine ya özellikle Türkiye gibi yerlerde hiçbir tanınmanın olmadığı bir e, ülkede mesela bu tanınma politikalarını ya da kimlik politikalarını baştan reddetmeli miyiz ya da nasıl bakıyor? necessarily deny all of these uh, sonunda neoliberalizme. Right, right. good good point. Good Evet, question. çok iyi bir noktaya değindiniz. Çok da iyi bir soru aynı zamanda. However, Ama is there another way to think about um, fighting homophobia that is not gay, lesbian, trans, bisexual, intersex identity movements? Yani hmm. bir yandan da şunu düşünmek gerekiyor. Homofobiyle acaba mücadele etmenin başka bir yolu var mı? Daha doğrusu şöyle hani o gay, lezbiyen, biseksüel, interseks, trans hareketlerindeki kimlik üzerinden yapılan mücadelenin dışında homofobiyle mücadele etmenin bir yöntemi var mı sorusunu sormamız lazım. So what if fighting homophobia became the agenda of a larger movement that is made out of solidarities? Um, this, this is how you bring about the end of identity politics on behalf of a new vision of collectivity. And from what I've heard in Turkey, something like that did happen mm-hmm. after um, Gezi Park. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Hani o homofobiyle mücadeleyi aslında daha büyük bir dayanışma hareketinin gündemi haline getirerek bunu yapmak mümkün. Ve böyle yaptığımız zaman da o hani kimlik siyasetinin sonunu getirmiş oluyoruz. Ve e, hani o yeni kolektif e, kolektivizm vizyonuna hizmet etmiş oluyoruz ve benim anladığım kadarıyla bu Gezi Parkı protestoları sırasında zaten böyle bir şey yaşanmıştı Türkiye'de. Uh, with regard to Fatima El Tayyib's book, we're talking about a Muslim group, a queer group. They're not recognized by the state, and they're not recognized by the mainstream LGBT. So I can really understand the the circumstances. So all of those central traditional euh, policies are on one hand, and then we have this group that is totally outside of it. I understand that. The second aspect, there's a very serious Islamophobia, and the L, there's also uh, enmity towards LGBT groups. So it is meaningful to be left outside of all of those central normative uh, tendencies. But my question is, does it necessarily mean that you have to be left outside of the censored başka bir mücadele alanıyla ne kadar birleşebilir mesela? Yani bu tür grupların kürtaj gibi bu tür mesela çok somut örnekler vermek çok ciddi şey, kısıtlayıcı veya karşıtlar tavırları var. Bu anlamda hani bu konularda fighting against abortion etc linking does that necessarily mean that it is always a good thing. And it, this question goes both uh, goes to both uh, with reference to Fatima Al Tayyib's book and perhaps with reference to somebody else. Mm. Um, um you know, I think that many uh, of this these kinds of groups, are, uh, and we could expand it and talk about radical outsider groups. Um, at least in the US, understand themselves to be engaged in an unfinished project of emancipation. that, that the civil rights movements and the movements of 1968 in Europe and the various rights and recognition movements were supposed to have restored what was missing, right? And I think that the point that these groups are making is that that the structure of the nation depends upon some people being unincorporable, right? and that is uh, insupportable to us. So, for, for an, ex- uh, an example of that, again, post Holocaust, we say never again. Never again will there be such genocide, right? And the, the, the people that we recognize as the primary victims of the Holocaust were, on the one hand, the Jews, and on the other hand, the Roma. Well, in Europe, I mean, first of all, no one ever gave the Roma a nation after World War II. No one said, oh, you have been persecuted for not forming a nation. Here, have Poland. Could have. Have, have uh, half of Germany. You can live there, mm-hmm. right? Mm-hmm. No, but because there was this biblical connection for Jews to Israel, we end up with this new form of settler colonialism in the Middle East, but the Roma remain in excess of the nation and must be persecuted in every European nation. And I think this group, the queer Muslims, should be thought alongside a group like the Roma as what the nation cannot incorporate. And that means both the nation as in the nation state and the nation as in LGBT groups that have a kind of nationalism built into them too. So our target then should be nationalism, right? Our mm-hmm. target should be nationalism, not our goal is gay marriage and assimilation. Mm-hmm. Right. So I think I'm like El Taib, I'm trying to say if we look at these examples, we see that nationalism can only ever keep producing constitutive exclusions. Mm-hmm. Şimdi aslında bu verdiğim örnekler, e, bu verdiğim grup çok daha fazla e, çeşitlendirilebilir, örneklendirilebilir. Hani radikal hariciler hmm. dediğimiz gruplar bunlar. E, Amerika'ya baktığımız zaman bu türden çalışan radikal gruplar kendilerini özgürleşme hareketinin aslında bitmeyen projenin bir parçası olarak görüyorlar. Yani bitmemiş bir özgürleşme hareketinin bir parçası olarak görüyorlar. Çünkü o e, daha önceki o medeni haklar mücadelesi, 1968'de yapılan mücadeleler, haklar, tanınmak için yapılan mücadeleler bunların çoktan bitmiş ve tamamlanmış olması gerekiyordu. Yani bugün aslında bunların hepsinin elde edilmiş olması gerekiyordu. Ama e, Fatima El Tayyip'in söylediği de şey şu, aslında bugün sahip olduğumuz yapı hem devlet yapısı hem genel yapı bir takım insanların her zaman o toplumsal düzenin dışarısında bırakılmasına dayanmaktadır. Varlığı buna dayanmaktadır. O yüzden de hani biz aslında soykırım sonrası Avrupa'ya baktığımız zaman dedik ki as bir daha asla, asla böyle bir şey olmayacak. Ama Yahudi soykırımının e, mağdurları kim diye bakıyoruz. Romanlar, Avrupa'daki Romanlar ve Yahudiler. Şimdi Yahudilerde e, başka bir durum var ama romanların durumuna baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiç kimse bu insanlara sizin devletiniz yoktu o yüzden başınıza bunlar geldi. Buyurun size bir devlet verelim. İşte Polonya'yı alın yarısı sizin olsun ya da Almanya'yı alın yarısı sizin olsun bir daha bunlar başınıza gelmesin demedi. Dolayısıyla hani Yahudiler bir şekilde o Tevrat'la bağlantıdan dolayı Avrupa'ya yerleştirildiler. Dolayısıyla hani e, yeni yerleşen bir kolonyal düzen oluştu gene aynı şekilde. Orta Doğu'da. Ama romanlara hiçbir şekilde böyle bir şey bahşedilmediği için gene o aşırı uçlarda kalmaya devam ettiler. İşte e, Fatima El Tayyip'in söylediği şey de bu queer Müslümanlar tam da aslında romanlarla özdeşleştirilebilecek türden gruplar. Yani öyle gruplar var ki o ulus devlet yapısı içerisinde asla ve asla toplum düzeninin içerisine yerleştirilemiyorlar, alınamıyorlar ve o ulus devletin varlığı da bunların olmasına dayanıyor zaten hem ulus devlet aynı zamanda da hani e, kendisini o ulusun içinde tanımlayan, ulusla bütünleşik gören LGBT hareketi için aynı şey söz konusu. O yüzden de hani e, o kolonyal düzene karşı aslında bizim e, yapmamız gereken şey, bu anlayışa karşı yapmamız gereken şey o ulus devlete ve milliyetçiliğe karşı mücadele etmemiz. Yani hedef milliyetçilik olmalı. Yoksa e, hedefimiz gay çiftlere evlilik hakkı verilsin, daha fazla asimile edilelim olmamalı. Tam tersine kurgulanması gerekiyor. Ve ancak böyle olduğu zaman da o e, hani toplum içerisinde aşırılaşmış ve toplum düzeninin kendisine dayanan aşırılaşmış gruplar olmaktan e, çıkacaktır bu yapılar. Bir şey ekleyebilir miyim? I'd like to add something. Yani tam da burada yani bu exactly at that point. In the context of Europe and the nation state, I find that very meaningful and theoretically it is very sound. However, my question is, in the beginning you said we should be thinking about all groups, not just a specific group in a specific context in Europe. Let's think about any example. Any example outside of normative order. Politically speaking, not just theoretically, politically speaking speaking özgürleştirici Can they always necessarily be emancipatory? Ama I mean, what my question is just because they are outside of the normative, is that necessarily mean that they are şeyin içinde kendisini başka bir new neoliberal order. So they it may be the fact that they are in fact recreating themselves within the neoliberal order, although they're outside of the normative. Is there a isn't there a contradiction there? Right, but these groups that Al Taib writes about are not recreating themselves. The LGBT groups that have their target of gay marriage are both outside of the norm and struggling only to be incorporated into the norm. So it depends, you know. Mm-hmm. There's nothing nothing says that because you're an outsider you must be emancipatory. Mm-hmm. True. But she focuses on groups that have as their project the you know reimagination of how people might want to live together, share space, care for one another and so on. Yani e, çok doğru söylüyorsunuz ama El Tayyip'in yazdığı konu zaten tam olarak da bunun karşısında olan gruplar. Yani şunu yazmıyor mesela sizin söylediğinizde iyi bir örnek hani e, gay evliliği savunan Dolayısıyla hani hem o normativitenin dışında olan hem de o normativitenin içine girmeye çalışan LGBT gruplar olabilir. Ama onlarla ilgilenmiyor. Özellikle tam da sizin bahsettiğiniz gibi hem normativitenin dışında kalan hem de özgürleştirici olan aslında kendini yeniden üretmeyen ve e, yeni bir düzen, yeni bir mekan paylaşma, yeni bir ilişki kurma biçimleri e, hayal eden gruplar. Thank you. I'm going to ask a very brief question, actually, and it hasn't clarified in my mind yet. You said not to do, not to buy, and not to engage that boycott. Yes, it can be very effective. bir şey Yani Most of the time. şekilde dışarıda But on the other hand, we keep talking about those systematically groups that have been systematically ostracized, kept outside. Şimdi bu grupların e, bir noktada arzuya, yani arzu edilir bir hale gelmesi, sistemle mücadele eden gruplar tarafından ve e, o grupların parçası olma ya da öyle gruplar oluşturma e, arzusuna dönüşmesi e, so örneğin the object that is desired, being the e, object that is desired, or the group that is being desired, yani for me it means that we're at the same time strengthening the system as it stands. So just because you are ma marginal group, every time you have new marginal groups, you have new objects of desire, and that in turn strengthens and solidifies the status quo. So my question is actually, are we defining, what, how, what are we defining as the center? Are we defining the center based on, what, based on where we stand? so gücü var, not doing, e, hakkı not var. Engaging, o haftada not, sınıfsal not olarak hangi soruyu soruyor? Dolayısıyla hmm. da bu muhalefet etmek için an identity can do that. bize e, so, finans kapital açısından olmasa bile sosyal, kültürel ya da siyasi sermaye olarak a social, e, ne anlam ifade ediyor? Yani böyle bir biriktirme yöntemi haline gelebilir mi? Mean, Dolayısıyla da özgürlükçü karakterini böyle kaybedebilir mi sorularını getiriyor benim aklıma. when while you're engaging in those kinds of uh, activities, can you necessarily lose your emancipatory nature while doing that? Okay, I'm not sure if I understand this this point, but um, to say again, just because you're part of an outsider group does not mean that you are engaged in an emancipatory struggle. But mm-hmm. if we go back to Hannah Arendt, you know, one of the big points that Arendt made following World War II was that the, the, the nation should reform around the refugee. You, know, you remember this was one of her an emphasis on the refugee should inform future um, discussions about rights on the nation. And Agamben's work tells us that this never happened. This just never happened. there, there is not a re. Mm-hmm. Uh, reconstruction of the nation around the figure of the refugee, despite the fact that nationalism produced the refugee in World War II and produced stateless people in large numbers, right? And her point was why blame the stateless person for the toxic nationalism that disinherited them, you know, or dispossessed them? So I agree with you that on the one hand, this is not a subject who is naturally emancipatory. But that subject represents something about the limits of the political structures we inhabit. Şimdi e, tam anlayabildim mi bilmiyorum ama diyor e, Anlatabildim mi? ben de çevirebildim mi ayrıca diye aşamadan. Şimdi too. Well, you said that I'm not sure. I just said you said I'm not sure. I was able to explain, and I said I'm not sure. I was able to translate. So it's <laughs> so comedy errors. Okay. Yani <laughs> hatalar komedisi gibi bir şey var yani. Şimdi hani bu dışarıda kalan gruplar dediğimiz zaman bunları tanımlarken mutlaka özgürleştiricidir. Bunların hepsi o özgürleşme hareketine hizmet eder diye bir e, varsayımdan yola çıkmıyoruz zaten. Ve Hannah Arendt'in söylediği gibi en önemli söyle, e, argümanlarından bir tanesidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında aslında ulusların mültecileri merkez alarak mültecilerin etrafında kurulması gerekiyordu. Ama bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani bütün o politikaların, hareketlerin artık mültecileri merkeze alarak oluşturulması gerekiyordu. Ama Agamber'e baktığımız zaman bunun asla olmadığını görüyoruz. Ve o hani milliyetçilik, nasyonalizm devletsiz olan kişiyi, mülteciyi oluşturmuş olduğu halde, o yarattığı halde hala o toksik, zehirli nasyonalizmi devam ettiriyoruz hani mültecilerin e, karşısında. Dolayısıyla e, hani hiçbir zaman hani sırf dışarıda yer alıyor, normativitenin dışında yer alıyor diye mutlaka özgürleştiricidir diyemeyiz. E, ve hiçbir zaman en azından ama şunu söyleyebiliriz. Hani kendi tanımlamış olduğumuz o politiklilik, politik e, söylem sınırlarının dışında olan bir şeyi temsil ediyor. En azından o kadarını söyleyebiliyoruz. So let me just say one thing. I'm not trying to produce a new revolutionary subject here. That's not the point, that there's a new subject around whom we build our mm -hmm. emancipatory uh, project. It's more that the contemporary contradictions of nation, state, race, sexuality, these contradictions are very visible and available to certain subjects and are through the systems of biopower that rule us, they are hidden from others. So the white bourgeois subject says, It's great to live in a democracy, I am free here, right? The black prisoner in that same democracy says, I, This country sucks, right? Everything I do, I get sent to jail. So the, the black guy in LA dealing marijuana is in jail for 20 years. The white guy on Wall Street dealing in bad bonds, bad stock options, he's still running the bank. Mm-hmm. The guy in the prison, as Malcolm X knew, the guy in the prison knows more about his society than the guy running the bank. So it's not that he is oriented to emancipation, it's that the whole system is visible to him from below. This was Foucault's point. Mm-hmm. You begin with prison activism because the lie of freedom is completely accessible to the prisoner, mm-hmm. whereas the bourgeois subject can persist in that biopolitical fiction of liberation. So we're not lining up a new identity here. We're asking about opportunities for insight. That's all. It's a very modest claim actually. Hı ee, aslında bir şey daha söylemek istiyorum. Benim burada bu yapmaya çalıştığım şey hani yeni bir devrimci özne algısı oluşturmak değil. Yani hani o özgürleştirme projesinin bir parçası olarak hani devrimci özneyi ortaya koymak değil. Tam tersine aslında e, bu çelişkilere dikkat çekmek. Yani devlet, e, ulus, ırk, cinsellikten bahsettiğimiz zaman bunlarla ilgili bir takım çelişkiler bir kesim için görünürken başka kesimler tarafından hiçbir şekilde görünür ve tanınır değil. Giz, tamamen gizlenmiş durumda. O yüzden de hani beyaz burcu ve özneye baktığımız zaman demokrasi ne kadar da harikulade bir şey ben burada yaşamaktan çok memnunum derken siyah e, cezaevindeki kişiye baktığımızda nefret ediyorum bu düzen e, iğrenç diyebiliyor ve Los Angeles'ta marijuana satan bir kişi 20 yıl hapis cezasına mahkum olurken Wall Street'te kötü hisse senedi satan bir kişi gene bankada çalışmaya, e, şirkette çalışmaya devam edebiliyor. O yüzden de hani Malcolm X'in söylediği gibi aslında cezaevindeki adam herkesten daha fazla şey, şey bilendir. Dolayısıyla da hani bankacının bakış açısından çok daha zengin bir bakış açısına sahiptir. Neden? Çünkü içeride yaşayan kişileri görünür olmayan bazı şeyler aşağıdan görünürdür. Bu da zaten Foucault'un önermelerinden bir tanesi. Hani cezaevi aktivizminden bahseder ve bazı şeylerin tamamen oradan göründüğünü söyler. Ve hani e, o özgürlük yalanının da gene aynı şekilde oradan e, o, göründüğünü söyler. E, o yüzden benim hani yapmaya çalıştığım şey yeni bir eylem biçimi, yeni bir devrim öznesi ortaya koymak değil. Tam tersine bir fırsat olarak yeni bir öngörü biçime sunmak, yeni bir e, bir bakış sunmak. Şey, e, dil, dilerseniz bitirelim e, arkadaşlar. Epey oldu. Cuma, eğer sorular varsa pazar gününe bırakabiliriz. Çünkü dün gece indi çok uzun bir yolculuktan. Bugün de çok uzun bir gün geçirdik. Bir şey, teşekkür edelim. travel and e, tired. <laughs> Çok teşekkür ederim. thank you. Işıl ve Ayşegül için de e, özel bir teşekkür.